Іван Франко присвячується Базілапуллі Ельпіді Евкарпіді Галісійської. Тягоні! Перше заспів. Пісню свою почнемо ми від мус геліконських, що мають на геліконі житло На великій горі божественні. широкими ногами. Довкола вівтаря Зевса могутнього танці вивод, Гарні скупавши тіла у холодних термесових хвилях, або в воді Гіпокрени чи хвилях святого Ольмія, аж на вершок гелікону виводять свої хороводи, гарні чарівні Дрібцюючи ніжними мірно ногами. Віці окутані молою густою, вони вилітають. Паночі понад землею виводять пригарний спів. Егіда додержся, Зевса та Геру, шановно в них хвалять. Геру, Аргоса, богиню, в сандалі золотисті Абуту, також доньку старшини всіх богів, синьооку Афіну, сонячного Аполлона і богиню стрільця Артеміду, і Посейдона, що море держить, і стреса берлом своїм. Шани достойну Феміду та й Афродіту Моргуху. Гебу в вінку золотім, з нею теж Діонею красуню, Еоса і Сонце величне, також Белоліцю Селену. Далі Латону і Айнета та Кроноса хитрого в раді землю і грізний океан, також ніч, темноту непроглядну, і увесь рід той святий несмертельний, що вічно тривають. Ті, то колись Гесіода пісень цих прекрасних навчили, впору, як пас своє стадо у стін гелікону святого. Ось яке слово мені промовляли у перва богині. Музи Олімпійські Зевеса Егіродержавного доні. Гей, пастухи, селюхи, простаки, лиш про черева дбали. Брехень ми вміємо много, то правдою подібних сказати. Та як захочемо, можемо також і правду віщати. Так промовляли зелесові доні, штукарки словесні, і подали мені берло лаврове, рясне та зелене, подовогідне і духом наткнули мене божественним, щоб сповіщати міг і про те, що було, і що буде, і повеліли мені оспівати блажених безсмертних, а перш усьо від них починать кожний спів і кінчати. Шлюс. Друге музи. Але пощо мені це говорить, мов про дерева і скелі? Нума про музи зачнім що в Олімпі святім величають. Батька Зевеса примудрість і радують божеські слухи, відповідаючи те, що було, і що є, і що буде. Єдиногласно приємний їх спів, не втіхаючи лється з уст їх, увесь веселиться дім батька Зевеса громів володаря, голоса милих богинь гармонійним, що молодійна луна по верхів'ях сніжного Олімпу. Житлах безсмертних вони ж свій небесний підносячий голос. Спів починають про те найстаріше богів покоління, що їх породила Гая і широкий уран з первого віку. І тих потомків, що з них породилися боги, добра довці, в другім коліні завес богів батько і роду людського. Їм починають богині і кінчать теж його похвалою, що він найліпший з богів і з усіх також наймогутніший. Далі породу людську і сильнішу породу гігантів згадують і веселять душу Зевса, премудрість Олімпу. Музи Олімпські, Зевеса, гір державного доні що кроні Янкові їх привела, бувши з ним Мнемозина. У Пєрі володарка піль, Елефтера Крутого. Ті дають зло, забувають і влагоджують болю, болі людські. Дев'ять ночей ночував з нею вкупі завез утішитель, потай безсмертних усіх на святе вступаючи ложе. Та коли рік проминув і зблизились призначені хвилі, місяці вийшли і настала у родин година врочиста. Дев'ять доньок привела вона гарних усіх однодушних, співу любовниць, що серця у грудях безжурні мали, невдалеці від найвищих вершин снігового Олімпу. Там їх пригарні палати, веселі там їх хороводи. В близькім сусідстві їх грації мають свій дім і бажання. Там серед квітів із уст голоси, випускаючи любі, правила всього життя і безсмертних прожитки щасливі. Музи виспівують та гомонять голосами дзвінкими. Відси вони на Олімп вилітають, щоб співом пишатися. Та голосами довкола ж земля тьмою вкрита лунає. Співами їх, а від них їх чувається тупіт веселий. Як до віця ті підход а сей, що царює над небом. Сам посідаючи грім та блискучий розіскрений перл, силою крона віця перемог і безсмертним уставив, добрий порядок і враз порозділював почесті ріжну. Ось що співають ті музи, війшовши в Олімпу палату. Дев'ять сестер і всі дев'ять Зеваса Великого Доні. Кліо Євтерпе, а з ними Талія і ще й Мільпомена, і терпсихора, і Рато, Полімпія та Уранія. І Каліопа, що серед сестер являється чільна бо з королями вона любить жити не лише з співаками. Яково з богохранімих царів почтять Зевса Відоні. ласкаво глянуть на нього, коли на цей світ він приходить. То на язик його люд вони щось, наче росу солодку. Із уст словоса солодкі, мов мід той плестимуть будуть зиратися люди на нього, коли він по правді буде судити їх діла, говорити він буде поважно і втіхомирить своїми словами найтяжчі роздори. Бо лиш тоді мудрий цар, коли люд на публічному зборі чує від нього правдиві слова і радніше приймає царську волю, коли бачить в ній зрозуміння і лагідність. Містом іде такий цар, йому моляться люди як Богу. І серед зібраних він виступав все як перший між ними. Ось який бориський дар дають музи на раз чоловіку. Отже від муз, а також від влучного стрільця Аполлона. Сходь на землю, відкнені мужі, співаки та музики. А відзивеся царі, має щастя, кого люблять музи. З уст його, наче з криниці, солодкі слова витікають. Якого горе приб'є, і зневіря пригноблює душу, сохне не дуже серце, і співак такий з ним зустрінеться що служить музам, і в пісні йому нагадає щасливий побут найперших людей та блажене життя олімпійців. Зараз забуде журбу, мов мене, його власне ліхо. І він, неначе не той стає, бодрий він Божого дару. Слава вам, доні Завеса, даруйте мені преподобний спів. Оповіжте про рід прісносущих, високих безсмертних, сплоджений сею землею і всім зірочним небом, темною ніччю, аби початок мав у морі солонім. Все розкажіть, як у перші боги, і земля та постали ріки і море безмежне, що дуються і хвилям і б'ється, зорі блискучі і небо бездонне, що висить над ними, які з перших постали Боги, давці всякого блага, і які області хто позаймав, які почесті має, і як уперше вони здобули той олімп Нороверхий. Все все скажіть мені, музи, що там живете на Олімпії від початку. І скажіть, що найперш була поперед всього. Шлюс. Третє. Найстарші боги та їх потомство. О, первопри... первопочині отже був хаос, а тільки по тому. Широкогрудає гає осідок усіх непорушний. Вічних богів, що сидять на вершині сніжного Олімпу. Тартар заразом темнезний в безодні твердині земної. Ерос теж найвродливіший з богів, які смерті не знають. Той, що солодкою втомою всім і богам, і смертельним, ум обесилля в грудях, ламає розумну волю, з хаосу виник реп і понуре темне нічка, зночі ж уродився воздух і день злодосяний та ясний, сплодила ж їх із ребом серед поцілунків любовних. Гаеш насамперед вродила рівнова величиною урана. Зоряне небо на те, щоб її всю покрила, щоб для блажених богів вона стала осідком навіки, зродила й гори великі, оселі богів благодатні, німф, що провод свій вік на шпилях їх високих. Також безплодне море вона породила бурхливе, безну без ласки любві, а потому до пари. З ураном сплодила теж океан з глибинами страшними. коє і кріє та Гіперіона, і Япета старого, Тею і Рею Феміну і ще Мнемозину Блажену, Фебу з вінцем, з вінцем золотим і Фетіду любові достойну. Та під найпізніше з усіх уродився той Кронос злохитрий, з них найстар... найстрашніший, що з малку зненавидив батька свого. Зродила також циклопів надмірна зухвалою вдачі. Бронте із Теропа, ярги, що страху не знали ніколи. Тіто завесові громи. Дали блискавки спорудили. У всьому іншому ті до богів були зовсім подібні. Тільки що серед чола лише одно із них кожен мав око. Тим то і циклопові прозвана їх що кожного ока кругле було посеред чола і страшно великого. Сила була превелика у них і майстри на всі штуки. Ще троє інших дітей народилося від Гая Урана, сильних страшенно і великих яких і назвати нам страшно. Кот Бріарей і гієй над усіх найгордіші потвори. Кожному з рамен його виростало сто рук незвитяжних, а над могутні плечі кожного аж п'ять десятків повиростало голів. Незмірімою була у них сила, що вповні відповідала їх величині надзвичайній. З поміж усіх тих дітей, що не плодили Ураль і Гая, ті були найжорстокіші і батькові найбільш ворожі. Шлюз. Четверте. Уран, Ге і Кронос. Зразу як тільки родились вони, мов жаліюче діло лихого. Уран сховав усіх трьох, щоб не бачили денного світла темних безоднях землі, містячи їх у своїй утробі. Важко стогнала земля і жорстоко придумала штуку. Швидко зробила з металу, неначе сивавої сталі, серп величезний і тим многоруким потворам вручила. І, додаючи відваги, до них промовлялося слово. Діти мої і безсердечного батька, коли ви послухать, схочете ради моєї, на батькові ми помстимося. За вашу кривду, бо перший вчинів він нечуване діло. Так вона мовила ти ж, тих же такий обняв страх, що ніхто з них. Слово на рік, та осмілився кронес, великий злохитрий. Зараз такими словами озвався до шановної мами. Мамо, сиділо на себе беру і довершу його певно. Жадної шани не варт наш оте, наш батько ні від них, ні від мене. Тим, що він перший на нас допустився паскудного діла. Так сказав і звеселилося в гаї велике серце. Я, маскувавши його, вона в руку дала йому тут же серп величезний зубатий і підступ йому свій відкрила. Скоро лиш ніч надійшла, і Уран до землі прихилився, бо в бажання обняв її всю, притулився до неї. Син із кривки піднявся і вхопив лівою рукою батька, правою ж ухопивши серп той великий і довгий острозубати і ним батька рідного свого щодуху. Мужицький член відчахнув і шпурнув геть далеко за себе. Це же недармо злетів із рук крона, краплі кроваві, бризнули густо із нього, і всі нагаю упали. З них, як минули роки, породились три Еріні. Ти силачі, величезний потім, потімщик, звано гіганти, що одягалися в зброю блискучою, в руках же носили списи довжезні і німфи, що криються в земне, земних безоднях. Звані Малімі, божеський член, вперше вістря відтятий, впав із облитого хвилями берега в темні море. Довго носили його морські хвилі, аж поки на тому. Тілі безсмертному біла піна насіла, а з неї вийшла богиня нова, приплила вона зразу в Кітеру, потім до берега Кіпру, облітого морем допливши, вийшла з води. Там пригарна богиня, а де лиш ступила від її ніг заквітали квіти. От тому Афродіта зветься вона, що родилася з моря, і зветься Кітерея, також і Кіпрогенея на острові Кіпрі Явлена. Любить же вона пуцурини, бо з пуцурини такова родилась. З неї, як тільки у зборі богів появилась, бо вродженні своїм Ерос почав невідступно ходити і вродливий Гімерос. Зразу ж таку вона честь і таку собі участь дістала поміж усіми людьми та безсмертними всіми богами. Все товариство дівоче і успіхи злуди повапні тиху солодку любов і всі поваби ніжності милі, тих же синів, що їх сплодив великий уран із землею. Іменував він титанами і сим зазначив їх провину і віщував, що наважать вони нерозсудне на діло. Престарашне і за все понесуть пристрашену кару. Шлюз. П'ять. Плем'я ночі. Ніч була матір'ю мору понурого і темної керри. Смерті та сплодила і сон, і блажене дитя сновидіння. Всіх привела сама ніч без нічєї спілки. Богиня тьми потім родила мова шута і гіркую недолю. І Гесперід, котрий стат золотих стережуть над шумним океанам. Там же й пильнують дерев, котрі овочі золоті родять. <coughs> Море та кере породило парки оті невмоліми. Клото, Лахезіс і Атропос їх імена, вони людям, вродженим спільно дають злу чи добру воль, долю. Ті преслідують проступки, чи то людські, чи то божі і не кидають богині свого пересердя страшного, поки той, хто прогрішив, не прийме ними суджену кару. Сплодила ж і немезіду той бич на всі смертні люди, ніч сама, по тім ошуку і закланість ніколи не ситу, старість плачливу і незгоду, що нівечить душі людські. Потім незгода породила працю важку примусово, і забуття, і лютобіль, і терпіння, що плач викликають, битви і вбив, вбійства, борню, мордування поміж мужами, спори брехні і ту клевету, яку честь пожирає, і беззаконність, і самообман, нерозлучною пару, врешті фальшиву присягу на гірше зло в чоловіка що не боїться надармо богів на свідоцтво призвати. Шлюз. Розділ шостий. Плем'я моря. Моря нерея породила право, що правду любить. Це у нас старший син, і тому і називається старець. Щирий усей добродушний і не забуває ніколи. Про справедливість, а повен усе правоти і милосердя. Спілці з землею, уродився з моря і давмас великий. Форкіс відважний, за ним краснолиця Кетто, і нарешті та Еврібія, що має залізне серце у груді. А від нере та гарно волосої жінки Доріди, доні того океану, що землю усю обпливає вийшло вродливі поемі богинь, усіх єдних любові, вийшла Пратона і Евкрата, Саона і свята Амфітеріда, і Еодора і Фетіда, Галена і Главка вродлива, і Кімотоя, і скора Спейона, Італія примила, і граціозна Меліта, і ще, і Евлімена, і Агава і пасті пасіте і рато, і евніка, що лігті рожеві має. Далі дотона і протона, феруса і ще й дінамена. З ними ж неса, як те, прото медея вічлова, далі доріда і панопа, і прекрасно лицем Галатея. Любе всім. Єпатоє і роже волікта Єпапоє і кімадока, що хвилі бурхливі моря втишає, бурі віхрам розгойдані з кімато легою разом, із амфіт... і амфітритою жвавою словом однім усмиряє. Далі Кімона і Айона і в гарній кінці Алімена і Влавконома весела сміхунка і Понто Поре. Далі Леагора, а з нею Евагора і Ламеде, і Полінома, і ще і Автоноя, і Лісі Анаса. Далі Еварна примила новороду з лицем без Далі псамата гнучкає у стані і пишна Меніпа, З ними Несона і Ев Помпа. Проноєш теж і Темістона. Не і не мерте, що має весь розум безсмертного батька. Це ті дочки, що їх сплодив правдивий нерей бездоганний всіх 50 і усі всяких діл милосердних свідомі. Та вмав узяв за жону океана глибокого доню. Звану електру вони породила швидкую веселку, гарпі з гарним волоссям на ім'я Аело і Окіпі... Окіпета, що на прутких своїх крилах літають наздогін з вітрами, птиць доганяють і все у повітрі високо літають. Форкінсу жінка Кетона породила грай краснолицих, сивих з уродження, тим, то і граями їх прозивають. В рівень безсмертні боги і по землі теж ходячі люди, і Пефредону Стріну, і Еніону в плащі шафрановім, сплодили потім горгони, горгон, що живуть за шумним океаном. Близько краю ночі в сусідстві отих гасперід голосистих, тріх стейнона одна і Евріала, і медуза нещасна. Смертна медуза була, ті ж безсмертні і всі молоді. З неї одною зійшовся той Бог лазуроволосий у причудовому лузі і посеред квітів весняних, а коли голову їй відчикрижив персей богорівний, з крові Хризаор постав великан і кінь Пегас крилатий. Це тому названо так, що поблизько джерел океана родився перший тому, що в руках своїх меч злоти носить. Цей підлетівши і матір покинувши землю плодючу, в Боже житло долетів і живе у палаті завеса. Блискавські громи грізні подає там премудрому Богу. Той хри заор триголового мав Геріона за сина від Калірої, доньки океана Шумного, та того вбив переможний Геракл при волах його ліно, лінивоногих. На Еретеї водою обліті в той день, коли гнати зібрався, Широкочолих волів до святого Тіренту, вперед повбивавши, стайні невидні пса Ортра та пастиря Еврітіона і перегнавши волів на сей бік океана шумного. Ця шкалероя породила в темній глибокій яскині. Дивну потвору, єхідну який між людьми і між богами. Жаден подібний не був безсердечно жорстоку богиню верхня її половина вродлива та мила дівчина, ніжня в подобі змії величезної, і дуже страшної, лютої, дуже пруткої, що криється в земних щілинах. Та вона має яскиню внизу під крутою скалою, здалеку від несмертельних богів і від смертного люду, скрита в Арімській горі. Під землею понура єхідна, діво безсмертна, який не загрожує старість ніколи. Цей красуню знай, коли Стіфон зійшовся в любові, найшаленіший, найгірший з вітрів, і почавши від нього, стала вона приводити на світ дивовижні діти першого ортра, страшного пса, що служив Геріону. Потім уродила Кербера все не на шеру, що адові служить. З голосом бронзу дзвінкова із 50 головами непереможної сили, що страху не знає ніколи. Третю породила гідру ларнейського потвору жорстоку. Тою кормила <coughs> грудьми білорамена гера богиня через ненависть страшну до Геракла могутнього сили. Вбив же її син Зевесів мечем з Харалуго твердого, Амфітріоненко з помічю войовника Іолая. Радою ж їм помогла на це з доби чудайна Афіна. Ця ж і химеру вродила щодище огнем страховинним, сильну потвору, грізну, величезну і ще й бистрологу. В неї три голови. Перша львяча із ясними очами, друга козяча, третя гадюча страшного цмока. Лев зверху, ззаду змія, всередині коза лісове. З рота ж її вибухали потоку огню пристрашні. Вбив її Белерфонт, славний муж при підмозі Пегаса, Ся, спарувавшися з ортром, породила сфінкса страшного, що був погрозою фіф і немецького льва, що кормила гера, завеса подруга велична і пустила над ниви немеї людям на зубу, Пануючи там, він пожер людей безліч, опанувавши весь трет і немею і луги апесанта. Але нарешті його побідила Гераклова сила, врешті Кетона, зійшовшися з Форік з Форкісом вільної любові, сплодила дракона, що у відлюдній яскині підземній. На краю світу в саду у золоті плоди все сторожить. Ось і усе вам кетони та форкіси з нею потомство. Шлюс. Сьоме плем'я океана океана з Фетідою породились бистрі ріки Ніл і Алфей, Ерідан, що пливе по вирах глибочезних, Істер блискучий, стрімон і Міандер крутий над ці ріки. Фасіс і Рес, Ахелой, що піском золотий величез, Нес, Еліакмон і Родій, Епта тобто пора теж семиріччя. Ранік Асеп, і той, що близь троє, хвилює, Сімоєс, Гормон, а також Пеней і Кайк, ріка дуже спокійна, і многоводний Сангарі, Ладона і Партеніон бистрий, Евен і Авдеск, і той богомилий Скамандер близь троє сплодила також дочок святий рід, для яких по всіх землях враз з Аполлоном державцем мужі обстригають волосся. І кидають в ріки, таким дістався уділ від Зевеса, ріки Пей, Дона, і Адмета, і Іанта, і Електра Пруткая, бистра Доріда. Примнона та богоподібна Украня. Далі Гіпона і Клімена, Родеріка і Калероя. З ними Дзевксона і Клітія, Ідія та ще й Пасітоя. Далі Плексавра з Глаксавру та Миловидна Діона, Мелобасіда і тоя і гарна шумна Полідора, любоподобна Керке і Плутона Ота Волоока, і Персеїда, і а... Янейра, і Акаста, і Ксанта Шумная. Люба Петра і ще й Менестона, Європа бурлива, і Еврінома, і Метіда Телесто в плачі Шафрановим, Азія і Хрисеїда, і ще й Каліпсона повабна, Тіха і Евдора, при них Амфірона і ще й Окероя. І Сікс, що з усіх них найбільше мав повагу в Зевеса. Все Океана і Фетіди були всі найстарші доні та ще молодших за ними породилося дуже багато. Єсть їх три тисячі всіх струнконогах тих океанок скрізь по землі. Всі вони розбігаються і джерела мають ясне глибокі гирла. Богині прекрасної діти, стільки ж і інших річок що вливається шумно до моря. Всі океана, сини і фетіди, шанованої діти, всіх їх імен чоловікові смертними, смертному годі назвати, та знають кожне ім'я, хіба ті, що живуть понад нею. Шлюс. Ахт, плем'я неба. Ге породила Геля, сонце велике, і селену блескучу, ранню еону, що світить усім на землі тим живучим, та й безсмертним богам, що широка замешкали небо, сплодила з Гіперіоном, зійшовшись в пару, в пару любовну. З крієм Еврібія німфа зійшовшися в парі любовній, велетня паласа родить, Астре, богиня велична, з ними персе, що розумом перевищав усіх смертних. З тим же Астрем Еона вітрів породила могутніх, ясного Зефіра і бистролітучого вітра Боре, і нота в любові богиня зійшовшись з Богом в постелі. З ними ж та ранку богиня зарю привела Іосфора, і зірки блискучі усі, що вінчає широке небо. Стикс океана донька, спорувавшися з паласом мудрим, сина породила Зелоса і гарну перемогу в палаті силу і власть придала перебожні божеські діти. Невдалеці від палати зевес стоять їх доми і їх престоли. Шляху немає туди, де той Бог володіння немає, але всі тільки сидять при боках громовержиця Зевеса. Так бо дорадилась тікс незнищима донька океана день, коли всіх олімпійців безсмертних завез громовержець, скликав бої, богів і богинь на широку вершину Олімпу, слово сказав, хто за мною з боїв до борби піде проти титанів. Жадної з почисти своїх не страт і матиме всяку честь, яку досі він мав. Між безсмертними всіми богами. Хто ж під пануванням крона без почесті був? на пошани. Гідність одержить і честь, яку їм призначить справедливість. От тоді перша прийшла незначима стікс до Олімпу з двома своїми синами, що їх за їх батька любила. Честь їй завез дав великий дар над усіх надзвичайніший. На її води зробив всім богам найсвятіше закляття, двом же синам її дав проживати біля себе навіки. Так він усім і сповнив, що було ним обіцяне в той день, сам же здобув необмежену силу і власть безкінечну. Фойба вступила в постелю примилого демона Коя, злякшись опісне богиня від бога обіймів любовних, вродила синя одягнену німфу Латону за всіх дела лагівну, мило безсмертним богам людському смертельному роду, лаївну зроду, залімпу богів усіх найприязнішу, вродила також Астерію славну, яку потім е, Персес вів у великий свій дім, як своє наймиліше подружжя. Ця зайшла в тяж яка то вродила, яку понад всіми штив Кронієнко завез і надав їй дарунки чудесні. Е, Час посідати землі і час також неприватного моря. Все ще в часах звіздосяйного урана почесті мало, і від безсмертних боїв все найбільше має пошану. Бо ще й тепер, коли дехто з людей на землі всіх живучих, жертву благально приносить, щоб відпуск дістать по закону, кличе гакату, чи молитви ся могутня богиня, вислуха, той здобува собі честь і маєтки великі. Щастя вона наділя, бо велика на те в неї сила. З тих, що вродились Сурана і Гай, і почесть дістали той час має Геката і в неї Зевес ані трохи. Не відібрав той час честі, що мала іще при титанах. І при найперших богах, але має усе в повній мірі, що було надано їй ще при першому поділі здавна. Їй лиш одній у тім роді не вмеш, вменшена почести Божих ані пошани ні в небі, ані на землі, ні на морі, тільки і прибільшено, бо й сам Зевес її цінить високо, смертним, котрому захоче, дає поміч сильну і підмогу. В зборах і радах народних вона їм дає верхово... верховодство. Тим же можам, що вкроваво вдаються війну, ся богиня. Я коли ж захочу дати поміч такому, що їй до вподоби, дасть і перемогу блискучу, і багато здобичу здобути. Ся при судах засіда між шановними, всі все королями. Та засідає на ігрище, де сілою борються люди. Там, кому схоче, вона помага і дає перевагу. Хто ж переможе відвагою силою той нагороду, з радісним серцем прийма собі честь роду своєму славу, і на кінських перегонах тому помага, і морякам, що живуть в небезпеці від сильного моря, ті молитви шлють Гекаті і йому, землятрясі гучному, легко стрільцю ця богиня дає перевагу до перебагато добичу, легко покаже і візьме, дасть і щезить, як як того захоче. З гермом ураз у стайнях і на скотом воно має силу. Множаться вівці, корови, і кози, і воли або гинуть, і пастуків вівчарівся богиня по своїй вподобі. З бідних багатими робить, багатих до вбожества зводить. Так вона, як одиначка у матері і в роді єдина всякому серед безсмертних наділена почестьми в небі. Ще є опікункою всіх, що на світ цей приход малими, настановив її батько Зевес, що була їм і нянька, і мати. Сія споконвіку опіка і над дітьми, і за честь її, і, і за все честь її. Шлюз. Дев'яте плем'я Кроноса. Ре, піддавшись кронові, вродила діти преславні. Гестію Донію і Деметру, і Геро Золотоволосого, Ада Гризного, що має домівку свою під землею, немилосердного і Посейдона, що трусить землею, мудрого врешті завеса, що батьком богів і людей став і своїм громом широкою землю усю потрясає. Кожне з них кронес великий пожер, скоро скоро тільки котре. З матері розкоштиці святого йому на коліна поклали. Е, з боязні, щоб ні один з тих величних потомків Урана царську власть не загарбав собі над усіми богами. Бо від землі і з Ліздянова Мурана проте він дізнався, що йому суджено впасти з кайдани від сина одного, що уярмить його силу завеса великого воля, тим то не тратить часу, лиш дбаючи про небезпеку, всіх він дітей пожирав і в тяжкому жалі була рея. Та коли мала Зевеса на світ привести богів батька і людського роду, до любих родителів стало благати, гаю святуй свою матір і урана зорянім сяєві, хитрість зробити, щоб вродження милого сина укрити, щоб він колись покарати міг лютого батька свого, хитрого крона, що власних дітей пожирав безсердечно вчули вони. Доні мили плач і сповнили благання, все і відкрили, що доля судила упадок цареві Кронесу і сину і непереборному світлу перемогу, вислали з її у багатої крети місцевість, де мала вродити парись останнього великого роду. Зевеса Великого. А сама була в неї за бабку. В Креті широкі його мала викорміть і згодувати. Там, несучи його, вмить серед темної ночі прибула. хто спершу і прийнявши його в свої руки, прамати скрила в глибокій печері в Криївці землиці святої, в горах егейських густим та непрохідним лісом покритих. Камінь великий, обвівши в пелені, божественна рея в руки дала Ураненку, що перший був цар між богами. Взявши у руки його, він, як стій, проковтнув каменюку. Зелістю осліплений він і не знав, що замість каменюки оцеї. Син його спасся, що мав непокорним зістать і безбідним що скоро ума свого силою рук е, побідить мав, власті позбавить і всіх несмертельних володарів стати. Скоро над всякий звичай побільшалася сила і відвага Бога нового, коли заповідні літа проминули, радами дуже вимовними гає ошуканий Кронос. Хоч як великі і хитрі, а виблював діти пожерті змушений силою рук і умовне молодшого сина. Перший він виблював камінь, що був проковтнув замість нього. Сторцем торцем поставив його сам Зевес на широкому полі серед піфої святої яскинь у підніжжя Парнасу, що був знаком на будуще і чудом для смертного люду. Він увільнив і братів свого батька, потомків Урана що їх завзятий отець його був закував у кайдани. Всі були вдячні йому за таке велике добродійство, горому дали йому і непереможної сили перуни, і блискавки, що були досі укрити у гаї без одяг. Цими він власть над богами держить і над смертним народом. Япет за жінку узяв собі гарну океаніду, звану Клімену, і з нею, полежавши в ліжку одному, атласа сина создав велетенської сили потомка, потім Мено, Менойтія, славного і штукаря Прометея, хитра вигадка всіх, ну тепо типу, теж е, Піметея, що початком був усякого зла для людей роботящих. Бо від Зевеса він перший дістав ним сотворену жінку, дівку Пандору, гордала Менотія громом зразивши, вереп укинув Зевес за відвагу його та захвальства. Атласа ж непереможна конечність на край землекруга загнала, щоб держав небо на своїх плечах і руках не поодаль. Від гасперіт голосистих, всю службу Зевес хитромудрий. Дав йому, а Прометея неприхитрого він у кайдани, нерозрішимі зв'язав і до стовпа страшного привісів. Нато і орла присилав із широкими крильми, що в нього Кожного дня вижирав неспертельну утробу, а та знов відростала за ніч, що у день пожер птах міцнокрилий, того відважний Геракл королеві Алкмені нащадок, вбив і звільнив я Петенка від муки тієї страшної, і від мучителя се допустив Бог з вершини Олімпу, щоб переможця Геракла, фіванця велика слава стала ще більша, ще ширше пішла по землі многолюдній. Цим він почтити хотів непоборного свого сина, і задля нього смирив він свій гнів супроти Прометея, що колись смів поступити навпаки постанов Коронієнка. Це було в той час, коли зайшов спір між людьми і богами. В місті Меконі отут Прометей предложив раз Зевесу, щоб одурить його ум величезною тушу волову. Хитро її розділивши, одна часть у шкурі звірячі, м'ясо вміщало і товщ, і нутро, а в другій були кості. Штучно уложені і зверху огордені лоєм білявим. Тут відізвався до нього отець всіх богів і народів. О! Я Петенко, з усіх ти володарів найрозумніший. Любчику, ти поділив, бачу, всі. Все на нерівній часті. Жартом сказав СЗВ постанов незнищимий їх свідомий. Сьому ж на те відповів Прометей хитромудрий з успіхом лагідним, що не скривав його підступу і хитрої штуки. Славний Зевеса, найвищий з богів, що живуть безконечно. Вибери щастя з цих ту, що найбільш тобі до вподоби. Так сказав, задумавши жарт та завез постанов вічних вічних слідом. Знав про той підступ, що мав постанову недоброї в серці, помсту на смертних людей і завзявся її доконати. Вхопив обома руками і здер лоєву поволоку. Та спалахнув аж увесь і обняв його гнів непомірний. Скоро побачив ті білі кості, підступно укриті. І відтоді між людьми пішов звичай для учти безсмертним. Білі кості палити на кострах, що клубляться дими, що клубляться димами. Сильно сердито сказав про Метею Зевес хмарогонець. О, я петенку всіх штук і всілякої хитрості свідом. Любчику, ти на сей раз не забув про підступну хитрість. Так повен гніву за весь рік судив невід... невідмінних свідомий, тим то тяму... тям... тямуючи все ту зневагу собі Прометея, людям нещасним, що тут на землі живуть і вмирать мусять, не допустив дать огню непоборного двирючої сили, але ще раз одурив його син хитромудрого Япота, вкравши святого огню, невгасиму блискучою іскру. Та пушки нутрі. Знов у серці кольнула ярка сердитість, Зевеса високого гнів запалав у душі його милі. Скоро в оселях людей він побачив огнище блискуче. Гонеть, замість того вогню сотворив зло велике людям. З глини зліпив з волі Зевеса прославний Бог кривоногий, постать спокуслива на соромливої дівки подобу. Ця оживила і убрала сама синьоока Афіна, в білу одежу накинула їй прозерчастий серпанок. Зроблене чудне руками стягла глядачам всім на диво, голову їй. Заквічали вінцем із квіток найсвіжіших. Ними пригарне волосся вкрасила палада Афіна, а поверх них над чолом золоту положила корону, що змайстрував власноручно прославлений Бог кривоногий. Праці не жалував той, щоб догодити Зевесовій волі. Повиробляв він на ній усілякі придивні потвори, що її виплоджує море і земля глядачам всім на диво. Много їх там не робив і світила в них грація Божа. Дивно так, що живі вони, тільки що не говорили, так змайструвавши гарні лихо міст благодаті, вів у зібранні її, де боги були смертні люди, вкрито прикрасами блакитно і тої богині, з дивом поглянули всі несмертельні смертні люди, здрівши покусу страшну, що людей не викрутне всіх дурить. З неї почав іти рід привабливий, жіноча порода, пагубна склона до та порода і вдача жіноча, горе тяжке, що чіпляється мужа і жне з ним до віку. Люблять достаток і з ним поділять, та не люблять бідноти. Зовсім не так, як у вулях бачимо, пчоли невтомні, що в воскових комірках кормлять трутів не на тлі, не на тлі плем'я. З ранку до заходу сонця вони цілу днину працюють, все поспішають свої щільники, наповняючи медом. Трути ж сидять унутрі, в то вуле темні комірці, з праці чужої плодів животи свої знай наповняють. Так само мужем смертельним для помсти завез громовержець рідав жіночий, що вжив з плодів його праці тяжкої. Так то дружина мужам стає злом замість доброго дару. Хто ж уникає подружжя з жіноцтвом турботної спілки, хоче безмежним, безженим, хоче безженим прожить, то старість гірка дожидає дарма він ждатиме, хто б йому в немочі дав допомогу, В горі потіху, а вмре у достатку, то вкр... то кревні далекі ділять добро. Кому доля дала чесну добру жінку, злочина з ним у любові, не мине лиха і злої пригоди. В своєму житті хто ж візьме собі жінку поганого роду? Житиме вік, носячи невідв'язну гризоту на серці, горе й журбу, від яких тільки смерть увільнити його може. Так то ніхто не уйде і не вирвесь з під волі Зевеса, так не уйшов їй в той доброчинний потомок Япета, але почув лютий гнів і конечність його непоборна, хоч як удалий він був, у кайдани тяжкі закувала. Шлюз. Одинадцяте. Війна гігантів. Як з первовіку отець із ненавидів був бряре, кота і гея їх закував у тяжкі кайдани, величі їх боячись і незмірної сили і постави. І, закувавши, втолочив землі в її груди широкі. Та вони в муках тяжких довгий вік прожили під землею, сидячи на краю світу в глибокій без... безодні підземній, в тузі безмежній, в серцях безнадійності, кричі болі. Але Кроненко завез із ним інші богови безсмертні що їх породила рей із кроносом в звуці любовній, вивели знов на світло, Дена зарадою гаї. Ся боївся, все об'явила, що призначено їм було зроду. З ними у спілці побіду і славу велику здобути. Довго вони воювали, приймаючи труди терпіння, плем'я титанів і ті боги, що дітьми були крона. Одні на одних бьющих у завзятих бійках незличених, Із первисокого отріса, знає, наступали титани величні, а добротворні богині з вершини Олімпу, хоробре плем'я, що сплодило кронові ре прекрасно волоса. Одні на одних б'ючи у завзятих бійках незличених, за рівним успіхом вони воювали вже літ цілих десять. І не було ні кінця тяжких звад цим і тим, ані міри. Годі було зміркувати, коли люта війна та скінчиться, але коли їм дісталася та животворна пожива, нектар і амброзія, що їх боги одиноко вживають, всім їм змоглася у грудях нова величезна відвага, бо вони нектар пили і амброзію їли примилу. Отоді батько богів і людей зі слова на них мовив. Слухайте гаї, мене те урана при світлі. І діти, хочу сказати вам те, що душа мені в груди говорить. Дуже вже довго триває між нами одна ворожнеча. І за перемогу та власний у день боротьбу ведемо ми. Ті боги, що від корони пішли, і титани завзяті. Гнуття в рішучій борьбі, покажіть титанам ворожим силу всю вашу страшну і могучі озброєні руки. Приязнь згадайте, що нас в'яже разом і що ви терпіли, поки ви вийшли на світло з кайданів своїх нерозривних, з пітьми без безодень страшних через раду мою і підмогу. Так сказав, зараз йому відповів на секот благородний. За все блажене, не тайне нам те, що ти мовив. Самі ми знаємо, що над усіх наймудріший ти і Став оборонцем богам, ти не раз у найтяжчих пригодах. Через премудрість твою ми із наших кайдан нерозривних вийшли назад на сей світ із страшної підземної пітьми. Пана наш Кроносу сину з безнадійності і муки тяжкої. Тож ми тепер із незлавним умом і заходою щиро палкою, силу свою зберемо, помогти нам, зазятому бою, і на титанів усі підемо ми страшною війною. Так він сказав і цим словом приплестили Бога добротворні. Згідно відвага зросла бойова і ще й запал воєнний більше став, як перед тим, і зчинилися взяти у битву. Ще то самого дня всі боги і богині, шановні, з ними і титани, і всі хитромудрого крона нащадки, що їх завез, і реба підземного вивів на світло. Сильні і страшені, бо їм була дана могучість безмірна. Кожному з них із могутніх плечей по 100 рук виростало, кожний теж по 50 мав голів, що йому виростали. Понад кремезні сустави на в'язах отих широчезних. Проти титанів вони до рішучого рушили бою, острі скелі в могутніх руках підіймаючи вгору. З другого боку титани ступали рядами до бою повні завзяття і і собі ж показати, що може рук сила. Страшно нараз заревела необмежене море, твердиня, вся затремтіла земля, земна, застогнала широке небо, і величезний олімп аж затрясся у своїх основах від тої стички безсмертних. Дійшов той нечуваний лускіт, вони ж аж до тартара тьми. Тупіть ніг, що важе наступали, окриків гала страшний, і ще й грюк велетенських ударів. Звідси і звідти ревли пристрашні стогнання та вереск, і голоси сих, і тих, аж подзоря на небо лунали. Бій зігріваючи, ті ж з лютим криком вдаряли на себе. Тут і Зевесне вдержав дощ гнів свій і запал воєнний, що в його груді кипів, аж тепер він усю свою силу виявив раптом із неба, і з вершини Олімпу зійшовши, громами сипав раз в раз огняні перунові стріли бистро летіли страшним гуркотанням і блиском грізно, з рук його сильних святе, розкидаючи полум'я густо. Широко геть затріщала плодюча земля запалена, і величезні ліси затріщали в горючій пожежі. Скрізь закипіла земля, і океаном бурливі потоки, і неплодюче море в тих землеродних титанів. Пара жарка обняла, а огонь у повітрі святому так блискотів, що сліпів навіть сильні очі. Незвичне блискавих і перунів невстана михтіння зносити. Аж до хаосу дійшла від пожежі за духа. Очима, бачити, можна було тоді чути ушима такий гвалт, мов би земля і небеса враз валилися одне на одне. Ся затрещала внизу, а там із гори падали стріском. Гурки зчинився такий, коли в бою боги спотикались. Тут же і вітри заревли, підіймаючи пили, пили тумани, сиплючи блискавки і грім, і грізні перони огністи, стріли великого бога, розносячи крики, стогнання. Спосеред поль полків обох звідси йшов неописний галас тої страшної борні виявилися діла геройські. Бій ще вагався, одні і другі всіх сил добували. Та й найстрашнішу борню підняли три гіганти. Найперший кот і завзятий її, їх брат Бріарей непоборний. Триста скелі раз по разу пристрашними своїми руками кидали ті без перерви, вкриваючи тьмою титанів поки з поверхні землі не зігнали їх в темну безодню. І, хоч як рвалися ті, не зв'язали їх узами кріпко, і не заперли в безодні, що так під що так під землею далеко, як від небес до землі, бо там тартар у тьмі віковічний шлюз. Цвольф кінці світу. Якби залізні ковало, хто скинув з неба. То дев'ять днів і ночей полетіла, і аж у десятій би впало. Киянеш знов із землі, дев'ять днів і ночей би летіло, і аж десятого дня воно впало б у тартарі темним. Муром спишевим обведено тартар, а довкола нього ніч перед входом лежить, як потрійна стіна. Понад нею в'ється коріння землі і шумного безплодного моря. Тут же у пітьмі густі замуровані злі тітани, з волі завесе, що хмари збере в величезній яскині. Геть поза краєм землі і немає їм виходу звідтам. Бо звідусюд їх охоплює мур, а залізну браму в ньому поклав Посейдон. Перед нею стоять насторожі кот, брярей і єй, що живуть отут теж безвихідно. Сторожі вірні і міцні невідмінної волі Зевеса, чорної мами землі і безмежної тартари пітьми, мора безплодного і світлих небес, що в них зорі ясніють. Тут початки і кінці, тут і джерела, і устя остатні, темний порожий простір, що й боїв самих жахом проймає, бездна безмірна, яку не пройшов би всю в цілому оросі, той, хто знайшов себе раз біля брами. Ішов би, ішов би все і той бік, бо його все го били би бурі страшні в пітьмі. Це місце страшне для боїв навіть самих безсмертних. Тут недоступно стоїть і страшлива ночі палата, хмарами і пітьми, валом непрохідним закрита навіки. При вході Атлас я петенко міцними плечами і головою руками піддержую небо широке. В вік непохитний. Тут ніч зустрічається з ним кожну добу. Тут і вітається кожне в далекою йдучу дорогу, небом з пижевим. Вона геть виходить він входить додому. Але ніколи обоє в тім домі знайтися не можуть. Все, як вона вируша з того дому, що в землю широку вколо обікти він жде пробуваючи в домі, аж поки час йому не прийде в таку саму дорогу рушати. День несе світла усім, що живуть на землі сій багатій, ніч же панура, що все покривається чорною тьмою, водь за руку дитя своє сон, брато рідного смерті. Тут проживають ураз оті діти понурої ночі, сон і смерть, Бога страшні, і ніколи блискуче сонце своїм промінням на них не глядить ні тоді, як на небо сход, ані же тоді, як під ніч знов униз поринає. Він понад землю плідну і понад хвилі широкого моря тихо літає, дає всім утомленим людям потіху. В неї ж спишева грудь і залізне серце у груді, і кого смертних візьме свої руки, не пустить нікого. Навіть безсмертним богам вона ворог грізний і ненатлий. Тут теж палата шумна і підземного бога страшного, ада могутнього та Персифони з твердою душею. Пес пристрашений, цербер сторожить раз у раз біля брами, немилосердний та дуже зрадливий. Супроти прохожих люба махає хвостом і обома вухами поводить. Але хто раз увійшов? то вже він не пустить, охопить і пожира, хто би хотів віддалитися з брами страшної, а до могутнього та персефони з твердою душею. Там живе також богиня, ненависна всім несмертельним. Стікс, страховита донька океана, що сам тече в себе, найстарша, здалека від всіх богів у припишній палаті. Посеред скель величезних живе, що з усіх боків тую срібними скрізь обступили стовпами, що небо стягають. Іноді доня Тавманта і ріда струнка бистроного. Вість їй приносить понад широчезні морські хвилі, і як де незгода і вбивства постане посеред безсмертних, або як Збреше котрийсь із богів, що живуть у Олімпії, Зевсту і Риду там шле, що великою Божу присягу від там знесла стіксової води у збанку золотому, там, де холодна вода витікає із скелі стрімкої, звисока, много тієї води по землі широчезній в темну ніч уплива стіксово святою рікою у океана від ногу, та це лише десята частина дев'ячі інших довкола землі і широкого моря, срібними перепливають струями і вливаються в море. Вся ж вона з скелі тече для богів найстрашніша погроза, хто без безсмертних забув свою честь і зламав би присягу серед боїв, що живуть на вершинах Олімпа Сніжного. Впаде без духу і весь рік там лежатиме, наче померши, ані амброзія вже, ані нектар його не обходить. Задля поживи лежить він без голосу і без дихання. На застеленому ліжку у сплясці тяжкі потонувши. Потім, як сон, той мене по впливі передового року. Кари його постигають одна від другої прикріша. Дев'ятиліття целе він відлучений від несмертельних. Не засіда ні до рад, ні до бенкетів поміж богами протягом дев'яти літ, аж десятого знов повертає в збір на смертельних усіх, що живуть на Олімпі високим. Ось яку силу вложили боги. В незнищиму ту воду стікійську, простари, що по землі, незамешканій перепливає, чорної мами землі і безмежного тартару пітьми, море безлюдного і світлих небес, що в них зорі і ясніють. Тут початки і кінці, тут і джерела, і устя остатні темний порожній простір, що й боїв самих жахом приймає. Там же блискуча брама з бежевий престол, незрушимий, нерокотворний, що має глибоке коріння до споду, та від безсмертних усіх одалік проживають титани, а самих меж непроспітного хаоса над берегами вічно шумної ріки океану живуть у палатах. Кот і її многославні помічники ті Зевеса. Абріареза добрі з його пана Шумливого моря, зятом своїм учинив дав за нього дочку Кімополу. Шлюз. Драсіх, Тіфей і його сини. Потім як з неба Зевес у війні прогнав плем'я титанів та немолодшого сина Тіфея, породу легає широка, стартером зв'язку любовнів через золоту Афродіту. Руки його непоборні і сильні до всякого діла. Нога невтомні могутнього бога, з плечей же у нього, сотня голів виростала гадючих дракона страшного. Сотня голів, чорні язики звісали з пащек, а з очей, що по парі кожній мулі голові огонь бухає через повіки. З кожної теж голови висипалися іскри огністі. В кожної пащі йшли голоси різнородні, страшливі, і невимовно різкі раз слова для богів зрозумілі. То знов ричення вола незвитяжне, що стриму не знає, або реклюва, що безстрашною має відвагу а часом, наче скомління щенят, що ж слухати всім було дивного. Іноді ж свіст випускав, яким гори широкі лунали. Певно, що був би нечування, щось він зробив для одного, власне людьми і над богами безсмертними був би захопив. Якби не був все, привидець отець всіх богів і всіх смертних. Горів він пустив голосний і страшний, від якого земля вся загуркотіла страшенне і небо широке над нею. Здвигалось море і океан, і всі ріки, і тартар підземний. А остеп завеса увесь захитався олім величезний. Хвилі, як став його пан, і земля враз села застогнала. Від двох огнів розігрілося море блакитне, одного з громів і блискавих тих, і від тих, що тіфей ними сипав, від задушливих вітрів і від блискавих палах котячих. Заклекотіла земля і все небо, і море широке. По берегах і лугах загуляли великі хвилі від тої стрічі богів задудніло потрясення сильне, заворушився сам ад, що над тінями вмерлих панує, навіть титани на дні самім тартару і кронос між ними, від невдержного гуку і потрясня того страшного. Силу свою всю зібравши, Зевес ухопився за зброю, гороми і блискавки та в ціль далекою волочруни, став із Олімпу завзято стрілять і спалив нерунами, цілою сотню перунами, цілою сотню гадючих голів перестрашної потвори, сам же Тіфей, ненастаними вдарами густо ражений, гримнув на землю, і земля широчезно під ним задрижала. Полум'я бухала з тіла раженого громами Бога наче із гірла гори сицилійської етни стрімкої. Пара клубами земля була вкрита і таяла з жару, як та ціна, що горнилі діряві майстрі огрівають, або заліза, хоча і найтверше з металів від сили роздиманого вогню у яскині гірській в Божім краю, топиться і м'якне у кузні святі під руками Гефеста так і земля тоді дала від громової пожежі, але тефе Зевес із обуренням кинув у тартар. З цього сини се вітри, що нам вогкість приносять, нот і борей і зефір, що розгонює темні хмари. Всі вони Божі сини для людей. Вони дуже корисні, інші ж пусті вітри, що бушують само познад морем. Хвилі збивають страшні на воді непривітного моря. Людям на горе тяжке підіймають шумні урагани. Вічі з різних сторін кораблі вони геть розганяють. Топлять не раз моряків і немає в біді ті рятунку. Людям, яких отай, отой гораган серед мора заскочить, і над землею вони пролітають, що квітами вбрана. Нівечить любі плоді хліборобського роду людського, пилом вкриваючи їх, наповняючи шумом повітря. Шлюз. Ферсіх завесила потомства. А як свій труд закінчили Бога несмертельні блажені, силою перемогли і засудили на кару титанів. От тоді власть віддали і царювання над всіми богами, широкоглядному Зевсу за мудрою радою гає. Він же безсмертним усім їх пає, порозділював мудро. Цар над богами завез першу жінку в собі взяв метіду, що мала більше знання, як боги всі і смертні люди. Та коли мала вона синьокою богиню Афіну родити, підступам їй одурив материнське серце. Словом облесним нутро проковтнув її власна чудесна, змудригає поради та урана теж зернова. Сю вони раду дали, що б із інших боїв ані один власть королівського не взяв від Зевеса над цими богами, бо від Метіди було відчування, примудрі діти мали постать. Першася синьока синьоко донька, третьородна, силою рівна вітцю і умом без порівняння мудрим. Потім породити мало що сина, що в серці мав мати силу безмірну і стати королем над людьми і богами. Але Зевес прокотнув у нутрої, власне, чудесно, щоб відслонило йому все все пізнавання доброго і злого другу дружину узяв він блискучу Феміду, що горе вродила діку Ефномію і третю Ей Рену розкішну. Що на сторожі стоять усіх діл чоловічого роду. Море, яким сам Зевес віддає як найбільшу почесть, Клота і Лахес, і Атропас назви їх, Ті смертельним людям у їхнім житті посилають злі і добрі пригоди. Трьох йому Грація родила пригарна лицем Еврінома. Все океана донька, вони ж три були любі і приємні. Перша Аглая, по ній, по ній Ефрозіна Італія сердешна. Їм, як гляділи, з повік солодощі любовні спливали, ніжність і чара краси з-під їх брів позирали довкола. Він же вступив у свій час у Деметри, пладюче ложе. Ся ж Персефону йому привела білоруку та в мами ад цю доньку зрабував, а Зевес дав на все свою згоду. Потім собі покохав мене мозіну прекрасного волосу, що породила йому дев'ять мус у віжках золотистих, що у забавах танках усі любуються з радощів співу. З тим же Зевесом гінодержавцем у зв'язку любовнім двоє родила лета Аполлона і дочку Артемиду, що любить лови найкращою парою між всіми богами. Геру. Блискучу Зевес за останню собі взяв дружину. Сяж породила йому Гебо і Ареса. І Елейтію зв'язку любовнім царем і людського і Божого роду. Сам з голови видав він синьоку богиню Афіну, дуже е, грізну, що права війська любить крик непоборну, вельми шановану, які милі війни, борба і мужів галас. Гераш Гефайста прислав на зв'язку за всім нелюбовнім, родила в сварці раз в раз і в незгоді живучи з супругом, що ковалем штукарем став найбільшим між всіми богами. Від амфітрити і від землетраси того Посейдона родився широкогрудий тритон, величезний, що в морі. На самім дні біля матері Любої і, влад... і владаря батька в домі живе жиє золотім. Бог страшний, але Богу Оресу, що розбиває щити, кітере породила страха і жаха страшного, що мужів густі розсипають фалаги. з батьком, що бурить міста, бік обік о кривавому бою, і гармонію доньку, що за жінку взяв кадм многоутний, многоумний. Мая Атланта донька від Зевеса породила герма, злягши на ліжку святому, він стався герольдом безсмертним. Кадма, донька із Зевесом у зв'язку у зв'язку любовнім Семела, сина породила славного Діоніса, радості творця, смертна безсмертного, та тепер стали обоє богами. Врешті героя Геракла породила гарна Алкмена зв'язку любовним із тим же Зевесом, що Хмара збирає, славний хромий бог Гефайст, наймолодшу, найкращу із Грації, взяв за жону Аглаю. Діоніс Золотоволосий, взяв Аріадну міноса, доньку жовтокосу собі за дружину, їй, їй же для нього Зевес дав безсмертність і молодість вічну. Син же могутній Алкмени прекрасної сина Геракла, земно своє життєємного многотрудне, скінчивши у небі. Гебо завеса доньку. І золото, золотоволосої Гери взяв за стадліву жону на вершах, на вершках снігового Олімпу, благословений, що діл за життя, доконавши великих поміж богами без болі живе і без старості вічно. З Гелієм Ньютомімем прислана донька океана, та Персіда породила кірку і царя Атея. Цей Атей світлодайного Гелія син невідродний, іншу доньку океана, ріки безконечної, гарну ідію взяв за жону із поради боїв. Ся ж у зв'язку любовнім силі підлягши принад і, намов золотих Афродіти, вродила ногу медею йому на потіху. Шлюз. 15. Плем'я півбогів. Ви проживаєте тепер всі жильці Олімпійського дому, володарі островів, сухопуття Солоного моря. Ви ж тепер солодкомовні музи Зевеса державця, доні про тих, що богінь заспіваті, що мавши сполуку, з мужем і смертними з них породили безсмертне потомство, що по земному житті до богів поставало подібне. Божеська серед богінь Деметра породила сина, Плутаса з героєм Язім у зв'язок зайшовши любовний на перелозі, що тричі був ораний в креті плодючий. Бога ласкаво, що усі землі широкі та море, все переходить і всім, кого здибле і кому синароку, сипле достатки, і яке лиш можливе поводження і щастя. З кадмом гармонія теж Афродіти, донька Золотої доняк Інону, і Семелу, і Агаву, красуню вродливу, і автоною, яку пошлюбив Арістай довгогривий, сполодала ще і Полідора у пишно увінчених фівах а кольроя донька океана у зв'язку любовні, з волі щедрот Афродіти з Хріазором великодушним вродила сина, що був між усіми людьми найсильніший. Це Геріон був, якого убила Гераклова сила, задля волів крутоногих на острові на Еритреї. Враз із тритоном Еос мала Мемнона в шлемі з піжеві, що був король етіопів і владаря Еметіона, ся ж із кефалем уродила великославного сина, богатаря Фаетона, що муж був подібний до Бога, то віці молоді в пишнім світі ще юної вроди, в мрій молодечних розпалі охочі до втіх Афродіта, вгору порвала і його в своїм борецькому храмі слугою. Тайн і зробила учасникам демонам поміж богами. Айсена син не по своїй, а з волі богів невмирущих. Взяв Етей доньку короля і потомка Зевеса, взяв від вівця, поборовши страшні і важкі перешкоди, що за одною другу став король заведющий, на справедливе пелі і жорстокий і злочинний майстер. Все, поборовши в Іолк, повернув, натерпівшися много. На кораблі своїм бистрим везучи кохану дівчину, Айсена син, і узяв він її за шановну подругу. Ся ж у подружжі з Ясоном, пастором свого народу, вродила сина Медея, що в горах виховував Хейрон. Філірі син так сповнилась мудра завесова воля. З-поміж нере справедливого діда морського, мала псамата, богиня з богинь, з Афродіти Волинь Золотої, Фока з Аяком міцним, сполучившись зв'язку любовнім, а срібнонога богиня Фетіда у зв'язку з Пелеєм вродила сина Ахила, погоромця радів і львіної відваги. Мати Енея була кітарея в короні блискучої, і як із Анхізом героєм злучилася в зв'язку любовні. В Іді, вершинях лесістих, де много печер і провалля, кірка Ж... е... Е... Елі Гіперіон... Гіперіоненка, доня Премудра, від Одіссея багатострадального в нім закохавшись. Агрія вродила славу, потім меткова латина і телегона усіх через ту ж золоту Афродіту. Всі вони дуже далеко в островів святих Закамарку. Над многославним терсенським народом цілим панували. І каліпція теж богиня з богинь. З Одіссеєм у парі сплодила вдвоє синів, найсідоє із ним навсіноє. Все були ті, що в любві зі смертельними злякшись мужами, самі ж безсмертні ти привели собі богоподібну. Ну ж, ще про плем'я жінок заспівати, солодко вимовні музи, олімпу жильці, доні Зевса Гідо Держаса. Шлюс. Ділають дні. Ерсте похвала за Зелесові, музи Єрідоні, що славу даєте у піснях. Нуте, ходіть, похваліть гімна дателя всього за Зевеса. Людям смертельний честь або нечесть дає по вподобі. Слава їм! або ганьба, як звеса високого воля. Легко йому силу дати. легко сильного кинуть на землю, легко могутних знизить, а понижених ущасливити. Легко. Криве. Спростувати. Легко. Гордому. Пишність і збити. Зевс. Громовладне своїм вічним етері. Може се справить. Персеси мій, уважай і очима, і ухами, і по правді суд свій складай. Я ж тобі скажу. Многі правдиві речі, шлюз, цвай, дві незгоди. Ні, одна лиш незгода родилась на світ. На землі їх маємо дві. З них одну похвалить може кожен розумний, другий догану дає духом вони зовсім ріжні. Перше піддержує лише сумний бік та гірку ворожнечу. Дика нікому з людей теж не мила і тим лиш, що мусим з Божої волі і поважати чтима прикру незгоду. Друго за те, старший з них. Колись плодила темна ніч мати, а сотворив сам високий завес, що царює в повітрі, понад землею з цілим світом, нам на добро, на пожиток. Руки ліниві вона гонить, знай до веселої праці дехто в роботі лінивий, погляне інших багатих. І давай також собі дещо сіять, садить, пильнувати. Дім до ладу доводить, завидує сусіда сусіді. І оба роблять гаразд. Вся незгода людям пожиточна. Завидить часто гончар гончару. Тесля Теслю не любить. Навіть жебрак жебрака або співак співака. Шлюз. Драй. Праця мирить людей. Персе семі, оце ти собі добре клади в своє серце. Хай ворожничу, лиха твою душ, душу не тягне від праці, щоб ти шукав авантюр і мишас торгові колотнечі. Мало часу нам стає на торги та на свари, а власне тим, у кого з року в рік не Нащаджена дома багато, збіжжя і добра що дає нам земля із плодів Деметри. Коли ти їх маєш досить, тоді можеш сваритися та битися хоч за чуже добро. Та тоді, думай, поперед цього сварку та опір закінчить лише по правді зовсім справедливо. По тим законам, які дав Зевес, нам, як дар свершений, здавна свята земля вже поділена, а з поділу ж того, скільки ти взяв, як грабіж, і хвалиш теж насильників дуже, що полюблять хабар і за те сують судом неправе. Дурні не знають вони, що хоч половина по правді ліпше від цілості, що хто здобув собі з кривдою інших. Шлюз. Четверта Пандора. Або відки взялося лихо на землі. Скрили, коли стобули від людей Бога всяку поживу. Легко тоді міг чоловік в одні дні заробляти так багато, що потім міг цілий рік без роботи спокійно сидіти. Міг собі корму і весло спокійно повісити в димі, міг свої мули і воли невтомимі без праці держати, але завес заховав усю живність, сердитості повен, що шукаю був за людей Прометей хитроумний. Тим та надумався він на біду завести людську породу, скрив перед ними вогонь. Та Япета син безтраумний, викрав його для людей від премудрого Бога Завеса, у тростиновім стеблі, не згадав про цю річ громовержець, та згадав скоро і сказав у сердитості своє ті слова. І Апетенку, який на всі штуки хитрий удався, тішишся, що викрав вогонь, одурив мої замисли мудрі, але зробив ти все, лиш собі і людям на люті горе, бо за вогонь дам я їм таке лихо, що радувати буде в кожного серця, і він обійматиме власну недолю. Так сказав і засміявся богів батько та роду людського. Зараз Гефайсту звелив веловожному без проволоки, землю з водою змішать і до неї додать людські сили. І голос безсмертним богинь мала мати подобу дівоче, те привабне лице від палади навчитися мала ткацької штуки та на полотні виводити взори. Голову її Афродита. Золотоволоса богиня. Повабом мало вкрасить, але в душу їй хитрощі всякі жадобу і несупокій, і охоту до строїв, і смілість. Гермес мав закоронить на ці штуки зручний арга бійця. Так велив. І всі боги тут сповні, сповнили володаря волю. Зараз Гефес, хромий Бог, зробив з глини пригарну дівицю, як повелів крона син по осі і жіночого здобу. Тут же негайно дала синьока богиня Афіна раси божеські їй та шановне пейто Номово, що вкрасили, як стій золотим обручем. увенчали гори головку і кучеряву в квітки весняні. Весь трі на тілі і до ладу привела тут Афіна, але у серці розбудив шпарки арга вбивця безтежі, речі брехливі та хитрощі та лицемірство, так і хотів громовладець. І ще дав дар говорити більше, ніж треба післанець богів і назвав всю дівицю ім'ям Пандора, тому що всі жителі неба зложилися обдарувати її так, аби людям спричинило горе. А закінчивши обман цей страшний життя вік невідхильний, вислав небесний Отесії в дарі до Епітемея з Гермесом ручним послом, не подумав по своєму звичаю епітемеї, про те, що Прометей йому мовив давніше жадного дару не брати з Олімпу, а зараз вислав назад, а то він принесе людям люті горе. Але він дар той прийняв. А як мав біду, то й догадався. До того часу жили на землі всі людські покоління, жадних гризот, ні турбот не зазнавши, ні праці важкої, болів не знали хвороб, що тепер людей зводить могилу. А як же много їх тут, і старіться в горі, і терпінні. Жінка, одначе, зняла покришку із фатальної пушки. З неї всі лиха на світ випустила та горе сумніє. Тільки надія одна там лишилася в пушці незламній. Під самим краєм геть не могла відлетіти скоренько. О, догадалася вмить вікам пушку заткати Пандора. Це був теж, може, присуд громовладного Завеса. А то блукали би скрізь по землі незлечими смутки. Повна тепер гора вся та земля, повні води морські. Болісті всякі летять та хвороби іде і нічно. На все живе несуть усім смертним журу та загибель. Стиха! бо мудрий завес відібрав у них голос. І тим, тимто жаден живий, ні, вовік не відмінить його постанову. Фьонф, п'ять поколінь людського роду. Як ти жадеш? Я ще тобі інше, розумно та добре. Слова скажу. Ти ж його заховай на все своєму серці, як проживали колись і боги смертельні народи. Вперше була золота людей в многоязичних породах. Вічні створили і боги, що жили в домі Олімпу. В той час іще коли крон був володаром світу цілого. Так само, як і боги, жили люди без труду і турботи. Муки не знавши ні бід. Не в'яла їх старість, плачлива, руки та ноги у них всі здорові були, і веселий був у них кожний обід, без переситу і без недостатку. Смерть була тиха, мов сон. Все життя було радощів повне плодів доволі для всіх рік в рік родили ниви плодючі. Зовсім немов добровільна, і робив кожну ради охоче. Тиха йшла праця і ріс між усіма блажений достаток. Множились стада овець. Над людьми була ласка Божа. А коли весь той нарід покрив землю своїми тілами, всі вони духами стали через волю великого Бога. Добрими, що над землею літали, і людей сторожили. І досі пильнують вони справедливості, мстять всякі кривди, в хмарах літаючи скрізь над полями там, благословляючи. Цей королівський уряд вони мають як почесть від Бога. Потім породу другу вже далеко плохішу, бо срібну. Вічні створили боги, що живуть у домівці Олімпу. Ті ані ростом рівня з золотими, ані розумами. Сто років дитина тоді ще жила коло мами своєї під її доглядом, мов недоліток росла в своєму домі, а як до літ доросла і йшла вже до розквіту віку, то вже звичайне було їй недовге життя, повне лиха через безглузді діла. Не могли вже ті люди миритися через безмежну гордість. Богам вони честі не хотіли давати анім жертви палить на огнищах святих старосвітських, як старий звичай волів. Тож Зевес Кронієнко знівечив всю ту породу в гніву, що богам не давала вже честі. А як це другий нарід покрив землю своїми тілами, душі під землю пішли і стали смертними там же богами інше, ніж перше, та їм іще божеська честь припадає. Ще одну третю породу людей різномовних і спижу, то сотворив Бог Отець у всьому не похожу на срібну. Дикі були та страшні. Всі за списами, що лиш арея бавилися ремеслом і творили неправду, не їли плодів землі, камені в їх тіла були душі жорстокі, сила страшена в руках, і страшні кулачища звисали їм із рамен та могутних плечей. Уся зброя спежива. В них була знаряди теж у домах їх із жовтого спижу. Навіть спижеві плуги не було ще твердого заліза. Та ні на та ті на кінці, повбивавши самі себе, всі власноручно, всі пішли в палац гнилий безпросвітного темного пекла. Слава не знавши, бо смерть їх скосила, хоч як були сильні. Так вони щезли з землі з під блискучого сонця проміння. Та скора і третій рід весь поляг у глибоких могилах. Інший четвертий создав на плодючому земному крузі сам Кронієнка Зевес, рід правдивий святий благорідний, рід божественних героїв. Старі часи звали їх полубогами, слава ж великих їх діл повна та земля безконечна. Але сумна війна їх пожерла і кроваві бої. Тут в краї кадма перед цими брамними філами згибло і дуже много в борбі за Едіпові стада багаті. Інших могутня глибінь темно синього моря погнала геть аж під турою задля гарнокосою пані Галени. Там їх у битвах усіх неминуча смерть в колосала, Тим отдалік від людей дав посмертне життя та домівку Зевс Кронієнка отець. І жиють вони на краю світа. Отдалік теж від богів а над ними царює там Кронос. Там вони досі живуть, не зазнаючи в серцях турботи, на океанобурхливій рікці, на щасливих островах. Плем'я героїв блажене, а плоди солодші від меду. Тричі на рік для них родить земля, заплодюче мати. Потім, о, щоб я і сам народився у тій п'ятій породі, або давніше помер, або аж геть пізніше родився, людбо залізний настав і не мають у день супочинку в праці тяжкій і в трудах. Навіть нічі немає спокою. на рід посилають Бога йому клопоти і біди тяжкі, але до лиха не раз. Поміщається радість і втіха, знищить колись то завес і сей рід людей різноязичних, як діти їх родячись будуть мати вже сиву чуприну. Ані дитині отець, дитина їй цю не сприяє, ані господар гість, ані слуга слузі не мироволять ані брат брата не любить вже. Я колись то бувало, швидко почну зневажати і старих своїх родичів сивих, лаять їх і вимовляють їм у очі немилі речі. Злі та несвідомі Божої кари вони постарілим родичам не віддають за старунок в дитинстві подяку. Права їх тільки п'ястук, одні одні міста вже руйнують. Честі присяги воїни держать, доброти ані правди не бережуть, лиш хто бродить в гріхах, кривдить інших, тому в них честь. Нема права в руках, нема чистолюбних. Сміла ошукає ледар без сумління людей благородних. Криво свідчить, клевету ще і присягу він закріпляє зависть услід за людьми, за нещасний ход і ходить. З голосом прикрим їм шкоди жадна і з лицем обридливим. Стид і свята чистота, і обо у білих одежах враз до Олімпу летять, щирочесно покинувши землю. Йдуть туди, де святий хор, а неправих людей покидають. Що ж нам лишається тут, крім нещастя, біди та гризоти смертному роду людей і нівітки на зло де підмоги. Шлюс. Секс. Притча про ястрба і Соловія. Притчу скажу вам тепер о князі, ви ж беріть на розум до Нахтінгаля з боровистою щейкою образ яструб. Марах високий, зловивши його і несучи свої кігтя. Як він жалів жалівне пищав, поховалась йому кігти в м'ясо. Яструб вже грізно сказав, Нахтінгалю ось таке слово. Дурні, чого так пішиш, тебе вхопив далеко сильніший і понесе де захоче, про спів же твій він і не дбає. Схочу, то пущу тебе, а як ні, то з'їм тебе зараз. Дурень, хто славши бажа, веселіше ворога стати. Но переможе він його, і до нещастя ще матиме сором. Так сказав тють, безрелітаючий і широкрилий той яструб. Ти ж, о мій перце, пізнай справедливість і бійся гордині. Гордощі і низькому зло, та й високому нічого гордиться, а то він не донесе, бо таким тягарем йому стане, що його звалить біда глибше за всіх інша дорога до справедливості. Правда, усе переможе гординю. Поки діду до кінця, е. а в біді також дурні мудрі. Зібен, правда і неправда. Скоро послідує помста за кривою присягою і судом на справедливим. Туди можна силою право тягнути. Де хабарники та судді неправдиві потягнуть. Плачучи, правда йде скрізь по містах та по людських оселях. Пітьмою вкрите несе людям горе та пімсту страшною. Тим, що прогнали її. І не по правді розсуджують людям. Ті, що своїм і чужим признають, дають це по правді просто та право піде скріпляючи шляху закону. Має спокій у містах і щасливий нарід у достатку. Мирний край процвіта у них молодіж і ніколи. Далеко гляде вес не знайшли їм воєнної скрути. Так само до правосудок не загостить і голод ніколи, ані прокляття на них не паде що лише робот усе те празне, земля їм дає досить хліба, а дуби на горах. Жолуді мають в верхах, а в дуплах їх рої пчолі... пчоляні. Стада вовнистих овець там пасуться, важкі на них руна родь жінківних дітей до відців своїх завше подібних. В щасті квітнуть і в добрі кораблям їм плавати не треба, бо земля власна дає їм плодів життєдайних доволі. Та, де неправда царить і гординя, і злочинів много, там Кронієнка завез, широкоплечі робить правду по своєму. Чисто весь город для одного злого мужа пропадає. Що не знаміри у злім та про злочини лиш промишляє. Тим люте горе з небес посилає завесова сила, пошесть і голод, і біль, пропадають і гинуть народи, плоди плодив жінок не стає, вицвітають доми благородні з волі богів олімпійських, а то іншим разом вороже військо найде і знесе люду весь навіть мури міські, або потопиться весь кораблі у морі бурхливі. О царі, думайте і ви, та тямуйте у своєму сумлінні, цей Божий суд, бо вблизу між людьми е, пробуває також безсмертні боги і бачать, хто ще неправедне творить. Як мучать людей, люди людей, зневажаючи Боже право. Три міріади чистить на землі ті широкі, плодючі, вічних своїх слуг, сторожив над смертельними людьми, що пильно бачать діла справедливі та несправедливі пітьмою вкриті вони пролітають скрізь понад землею, а справедливість вона чиста діва та доня Зевеса. Чиста і свята та має честь між богами, жильцями Олімпу, то лиш зневажить її та знославить ділами лихими. Зараз сідає вона край вітця свого Зевса Кроненка і скаряться на злих людей, і не раз весь народ мусить біду терпіть за вину своїх сильних, за похід нещасну кривити право і судить по неправді на шкоду людську. Остережіться сьо, ви царі, любіть правду в учинках, ви, котрі любите так хабарі, відсурайтесь кривди. Зло робить сам собі той, хто над іншим зло витворяє. Рада лиха все буде на того, хто зле радить найтяжче. Шлюз. Ахт! Два шляхи. Все бачить ока завеса. І всякі видні йому речі. Те також по своїй вподобі він бачить без жодної тайни, що в якій місті залад, які там права та встанови. Я б тепер сам на землі не хотів майже праведним бути. Ані мій син, бо біда справедливому в наш час усюди. Бо більше права тепер собі скрізь присвоїло безправ'я. Та сподіваюся, що все те ще змінять. Якось громовержись. Персесе, ах, положити собі на гаразд своє серце. Завше закону пильну, як огню, стережися насильства. І цей заповет положив Корнієнка високий всім людям. Правда, що риби морські. Хижі звірі та хижі птахи жруть одні одних, жиють лише розмові права не знають. Людям одначе дав Бог справедливість, і це в них найвище. Благо, бо хто має волю закон. Голосить, як сам розуміє, того поблагословить Бог завес, що корає громами, але хто криво свідчить. Присягає фальшива з розмисла, бреше щирить клевету з невличимай зависті злости, то рід гине у тьмі, пропадає у безвість навіки. Хто ж присягає по правді, то плем'я житиме в честі. Щиро скажу тобі ще, персе мій малоумний, дивися, злом можна тут здобувати чого хочеться купу на купу. І без труда. Ладка стежка до зла близько до його дому. Але перед чесноту під поклали Бога на смертельні. Довго до неї і стримка, мов під гору возенька стежина. Зразу важка та страшна, але як ти піднявся на гору, легше на серці стає, хоч і як утяжливий бих був вихід. Той муж, найліпше зі всіх, що про все сам роздумає бачно, те обміркує, що ще колись може в кінці бути корисним. Добре не менше і той, що послуха корисної ради. Та хто не думає сам, ані інших не слухає ради. Щоб її обміркувати, то до всього буває нездібне. Schluss. Нойн похвала праці. Тим-то тямуючи все ми впімнення, братику персе, синочку Божий, працюй, аби голод себе зненавидів. І щоб любила тебе Деметра, пригарна. Лінчина, мати шановна, і тобі наповняла стоги і обороги. Голубо завжди бува, невідступний лінивих товариш. Серце люди і боги, все на того, хто даром без праці, в лінощах жити привик, наче ті неробучі трутні, що тільки жруть раз у раз те, що пчоли нас носять трудящі, але не роблять самі. Ти ж роби в міру діла охітно щоб спілих плодів усе були повні комори і засіки. Праця збагачує знань чоловіка добром і стадами. Праця милішим тебе зробить навіть богам віковічним і смертним людям, які до лінивого чують відразу. Праця не сором, лише чоловіка соромить ленівість, лінівство що ти здобудеш трудом, позавидує, може, лінивий, твому добру та прийде чеснота тобі честь і достаток. Може, тямучому, ти теж таким був, спориться робота. Як від чужого добра відверта, відверта нерозумну душу. І жувала за діла берез, про хліб, бе по моїй пораді, стид тут фальшивий, коли чоловік. Ним кормуються бідний. Стить, що велике зло не раз робить, а часто і підмогу. Стид іде з бідністю в парі, з багатством веселість душевна. Крадене всяке добро на добро, тільки те, що нам Бог дав, бо як хто силою рук добра, всякого много нагарбав, або зволік язиком, як це часто, на жаль, у нас буває, якому серце затьмить і задурить погана жадоба. У зиску і вижене стид, і саму лиш безстидність полишить, то спихають боги зовсім легко і дім його гине, і лиш коротка, його те щасливе багатство держиться. Шлюс. Це свояки і сусіди. На одно вийде, коли чужинця прошика зневажиш. Як коли б ти осквернив брата рідного ложа супружна. На одно вийде, коли чужій жінці ти скверне щось робиш, або без намислу ти чужу сироту кривдиш і лаєш, або старого віця на сумному старих літ по порозі виганьбиш або йому допікаєш балаканням прикрим. Все те зворушує гнів у Зевеса, і за все те нарешті. Він за занеправдив усі колись вийшли тяжку відплату, але ти душу свою відвертай нерозумно від того. І за всіх сил віддавай богам вічним належні іша, жертви, скромності та чистоті їм палі, що на кращій ледве, ласку приєднуй собі, чи приносимо в них і кадилам, чи веч вечором перед сном, чи коли раннє світло заблисне щоб заховали вони тобі серце та душу ласкаву, щоб ти наслідя чуже міг купити, а ніхто інший твого, хто тебе любить, проси на обід, не проси, хто враждує, але найпаче проси того, хто при тобі, при тобі сусідує. Бо як неждано, коли в селі трафиться зла пригода, без пояса прибігає сусід, свояк мусить іще вперезатися. Злий сусід не гірше зло, але добрий сама ласка Божа. Хто має добрих сусідів, той честь має з ними посполу. Хто, як в тебе злодій сусід, то гляди, і віл у тебе пропаде. Доброї міри жадає від сусіда і давай тому добру то саме, що в нього взяв, або ліпше ще, як тільки можеш, щоб у потреби пору ти знайшов порятівок у нього. Не шукай зиску зі зла, бо злий зиск настояща шкода. Хто тебе любить, люби ти його, госить в тебе, ти в нього. Хто тобі дав? Дав, дай йому, а не дав, не дай також. Давцеві раду дають, та відмовцеві теж відмовляють. дати добро, але гравити зло, що смерть нагло приносить. Коли хто раду дає, дає навіть багаті дари, рад він тим дарам і сам і вчуває у серцю потіху. То як то тільки бере безсоромністю або насиллям, хоч би й немного що взяв, причиняє йому неспокою. Ільф – ощенність. Як до маленького ти хоч мале докладати привикнеш, але чинитимеш все, незабаром річ стане велика. Хто те, що має збільшатиме, голод понур не грозить. Що в домі ти ощадиш, те жури тобі, певно, не зробить. Дома все липше сидіть, перед домом чатує нещастя. Добре живать те, що єсть, але мука душі, що бажає, того, що в неї немає, нехай кожен про це пам'ятає з свіжої бочки, все пий, аж до схочі тоді як кінчиться, та всередині щади, бо біда, як щадить хто остатки. Шлюс. Цвольф. Доверие и недоверие. Дорожній тобі чоловік візьме плату і по усній умові. З недругом не занедбай списати контракт як на як найдокладніший. Коли смієшся, хоч би з братом, найсе не буде без свідків. Зайве довір'я веде так, як і недовір'я до згуби. Най тебе жінка не здурить бухастим задом ані трохи що до кімнати твоєї віде і почне речі облесні. Бо жінці, хто довіряє, ліпше б злодію міг довіряти. І як в тебе син одинак, то лишай його сторожем дому. Певний тоді, може бути, що ростиме гаразд твій достаток. А як у старості вмреш і полишиш синів та ти декілька, то може дати ЗВС їм усім невимовнє благо. Більше синів, більше жури, але й приросту більше буває. А як у серці своїм ти бажаєш прибутку і багатства, то не складаючи рук, роби пильне все ділом за ділом. Драсі жнива, як лиш сузірля стожар, донь Атланта, знімається вгору. Час починати жнива а сівбу, як вони вниз заходять. Сорок днів і 40 ночей їх у кожному році не видно. Потім у протязі року вони знов ясніють на небі, і час вам заліза гострить. Старо правило це хліборобське, чи хто були з моря жиє, чи в ярах серед гір чи в долині здалека від хвиль морських має дім серед піль плодовитих. Голе нехай сіє муж, голе також повинен орати. Голий і жати, коли хочеш час відповідний зібрати, дари благі, деметери, аби йому впору доїдну все достигали, аби його голод не гнав поміж хати. жебрати і хліба просить в переднівку, так як ти до мене ось де прийшов, але я тобі більше не дам вже нічого. Мірку твою не сповню, працюй сам, перса ти малоумний. Діло роби, яке всім смертним людям боги призначили. З жінкою, щоб із дітьми ти не мусив знай голод терпіти. Хліба просить у сусід, а вони тебе скрізь нахтувати два чи три рази ти ще десь дістанеш, та як не настане, будеш тим докочати, то вже більше не дістанеш нічого. І недаремно лише будеш пирати слова та балаки. Тим то я раджу тобі, думай сам відвернути свої злидні, злидні, сплачі помалу дови і випре з хати той голод злоденний. Шлюз. П'яте обощита поки війна лабіфів із кентаврами. Далі там битва людей. Ось озброєні в списі лапіфи, їх вожаки, і Ідріан і Кайней воєводи, пролог за ним, і Гоплей, і Ексадій, і Фалер нарешті, Мопс також Еміксесін, Тітаресій, потомки Аарія, далі Тесей син Айгея до безсмертного Бога подобний. Всі вони литі з срібла, золото в них оружя на ділі, з другого боку кентаври, що зібралися з ними до бою. Вожих могутній Татрей, а з ним Азбаль віщив з птахів. Арк і Урей обіг обік них іще Мімас, ось чорноволосий, і два певке сини переміт з рідним братом Дріалем. Всі вони литі з срібла, а в руках золоті ялиці. Ось вони в приступ ідуть, мов живи усі одні на одних, і муж на мужа валить то списами, то знов яличками. Далі ось бистрі коні, страшно зорова бога Арея. Вряд стоять всі злоті, а сам згубний, обтяжений лупом. Арей зі списом в руці стоїть як повелитель народу, кров'ю облитий увесь, немов тільки що вийшов з різниці. Висока став на свій вісь, обік нього і страх, і тривога стали, мов квапитися їм поспішити до бою з мужами. Далі Зевеса донька теж здобичниця Терітогенея просто не мов би жадна розпалить ще битву, спис потрясе в руці, щит на рамені, золотий шолом на голові. Так іде воно в бій для проливання крові, а понад тим видно кор всіх безсмертних, саме всередині середині грає пригарна Зевеса і латони, потомок на злоті, цитрі, осідок богів. Це верхів'я Святого Олімпу. Тут і боги в зброю всі, і стоїть безконечна радість. В крузі безсмертних усіх ось і спів починають богині. Ті піарійські музи, здається, що голос їх чути. Шосте. Опис щита. Морський країв. Далі там захисна пристань непереборимого моря крузі тім зроблена вся із блискучої чистої міді, Мов би ось хвиль хвиля жене, серед хвиль уганяли дельфіни, жваво кругом морських риб уловляли собі на поживу. Мов би ті плавали там, а два з них гарно зроблені срібла, вирнули верх і регали, булькачучи водою, вору водою так що спожеві риби страху тріпоталися. Рибак же, сидя на березі, тихо на них чатував. У руках же сітку держав, мов ось-ось її кинув, мав на ті риби. Примітка. Таку сітку кругло з грузилами по краях я бачив у Белграді, столиці Сербії і бачив, як рибак, стоячи на стрімкім березі, раз по разу розвертав її обома руками на собі і кидав із гору на воду, так що грузила в лету роз'їбалася і розтягали сіть, яка кружалом падала на воду, і покривала собою рибу, що плавали внизу в каламутній воді при помощі шнура, який рибак мав кінцем завинений на руці. Він стягав сіть у воді так, що краї склились докупи, мов мікур або мошонка, і витягав сіть з води від мішки мішка, в яким тріпалися риби. Кінець примітки. Сьома опис щита Персея і Горгони. Там же був рицар Персей, син Данай з пригарним волоссям. Не доторкає він щита ногами не составом жадним. Диво дивне, бо нічим до щита не прикреплений був він. Так і зробили його руки, слава Бога, хромого. Золота мав на ногах він крилаті сандалі, на плечах в піхві чорняво він мав перевішений меч на ремені. І хоч не був він живий, міг літати, як бистра думка, але покривала хребет йому весь голова дивогляда страшного. Той горгони вона була в місії чудовим на диво, срібнім довкола його кутаси золоті, зависали ясно блискучі, вкривав його голову шоло могутній, а до самого, що мав собі пітьму страшливої ночі. Сам він, одначе, немов поспішав і тікав у тривозі чаду Дунаю, персей бік скоплива, за ним же в погоні. Гонали горгони страшні, доступні та люті сестри, щоб ізловити його, струга ніф одіамант зелений. Щит той, коли він так бік, дзвенів остро і гучно о камінь. На пасах у горгон по дві змії велись ядовиті, голови гонучі в боки, вишки ряючі острі зуби з поглядом лютим і був на страшних ти горгон. Головищах страх величезний. Восьме опис щита. Добро міста! Горе над цим образом. Люди стояли у боротьбі коло міста, що було укріплено муром. Ті боронили своє рідне місто і свій рід від напасті, інші натомість ішли, або з ґрунту його розорити. Многі лежали мертві на землі, та багато що билось. Живала у місті жінки на припишно збудованих вежах. Хоче спіжеві, кричать, лементують і друть собі лися. Зовсім не наче живі велеславного діла Гефайста, а перед брамою там тиск мужів, що вже старість посіла. Зборі великим стоять догори, підіймаючи руки, молять блажених богів у тривозі за рідних та близьких, що там ведуть боротьбу за ряда між вояків, вояків хоробрих, темні кери стоять і скригочуть яркими зубами. Погляди вони кровожадні, саме вони збризкані кров'ю, друться за тих, що падуть, а котра лиш котрого допаде що вже лежав або лиш подав від ран, то пускає на нього острі кікті свої і шле душу до темного ада. Геть у глибокий тартар, а коли вдоволить свою спрагу крові людською, то геть відкида, неживе вже тіло, і потім далі варта у збіговищі лютого бою. Дев'ята опис щита. Три парки. Клота та Лахесіс тут вже були і трошки менше між ними антропос. Ця невелика була, хоч із трьох найгарніше і найстаріше віком. Ось нараз усі три богині. Бій почали завзятущі і за одного чоловіка, і позирала одна на одну люто злими і гнівними очима. Зараз же в спорі одна одну дряпали і били руками. Біля них стала стала жура жалісліва, погана на вигляд страшно бліда та худа, і вся ізгорблена і виголодніла. В неї пухли коліна, в руках довгі скривали нігті. Гнів в неї з носа тече, а з лиця її кров капа на землю. Так там стояла вона із огидним лицем всім у зморшках. Плечі ж її припав пил, а з очей знакотилися сльози. Десяте опис щита. Живот весілля в місті. Остить місто людське, що обведено баштами і муром. Брамо у нім золоті у міцних дерев'яних одвірках. Сім їх було, а жильці у весільних нарядах або в парах радості повні. Одні з них на пишно колесому возі пану до мужа везуть. Луна широка пісня весільна. Близька здалека жар із горючих смо... із горючих смолоскип, що слуги їхні несуть передом, перед звозом утішні жони, а поза ним хор дівчат іде з жартами, сміхом та співом. При звуці труб голосних там співали поважні мужчини. З уст їх веселі пісні розносила луна геть довкола, інші пригомані лір виводили танки граціозні. Далі за ними роєм ішла молодіж при звуці флейтів. Деякі вівкали там, жартували і пісень затягали. Інші регочуться, ось іде повагом серед флейтистів, староста вперед усіх, скрізь утіха і радість і співи. Місто весілля ціле, а за брамою інші на площі їздять на конях гучні відправляють собі перегони. Шлюз. Фірціх! Зима! Не йди на кузню взимку, куди сходиться люду багато. До коваля, як мороз не дає, на дворі робити. Але трудящий газде, і тоді дарма час не марнує, що в холодній зимі його лінощі не змагали. І з недостатку йому не схилі руки, а ноги не пухли. Часто не трудно сидить, що жде і сподівається пуста. Хліба свято жарить і на зло наверта свою душу. Втішне де бідакам тим подош що у кузні дарма сидять, бо нема, до тепла їм там жадної справи. Ти своїх слуг заставляй, хоч би ще серед літа. а ну те, літо не вічно у нас. Городіти плоти та повітки. Місяця ж ти, ледайона, злих днів, як воли в нас дихають знай, бережись, так як і ожеледі, що землю вкриває, як подме лютоборей, що багато нам шкоди приносить, страхи кіньми, багатої він літа на широке поле, і хвилі нім підіма, тріщить ліс і земля від морозу. Много високогол... високоголових дерев і високих і грубих. З гір він валить у яри, на плодючу землю покотом, як ліж напре і реве увесь ліс, і ревом великим. Звірі трясуться усі, хвости поміж ноги втискають, хоч волосіння у них шкірою вкрита, та він продуває і студить, хоч як там густий волос з них на, на хребтах та на груді. Дме теж волам у носи, і ніяк їм йому опереться. Кіс продуває також довгошерстих. Та вівці натомість, що дістають зимове собі руно, ніяк не продує. Острий морей та Старця таки бігати він заставляє, дівку також, ніжне тіло ніяк не продме його сила, доки доки в затишку вона сидить в домі умілої мами. Ще не зазнавши покус Афродіти, що ласо на золото, там, іскупавши вона ніжно тіла і оливою добре, висмарувавши, лежить уночі в своїм домі спокійно. В люту пору зимову, коли в морі поліп свою власну ногу гризе в безогневім житлі, в безпоживну пору. Сонце не бачить борей, ні худоби, що гонять на пашу. Сонце ж звертає тоді в чорних мужів міста та оселі. Круг свій, і аж по зимі для всіх греків воно знов засіє. Всі жильці ліси тоді, як рогаті, так так також безрогі. Мало що мають кусать і вуща вони знай лісові. Криться і у всіх них лиш одна та турбота добру криївку знайти, чи в хащах пригустих, чи в печері, де кам'яни тут вони всі, мов дід той триногий, що йому зломиться кий, і він голову вниз похиляє, так вони хильцем біжать і сліпучого снігу бояться. На зиму тіло вкривай для тепла все по щирості раджу. Теплим плащем вовняним і низько навислим хітоном в тоншу <coughs> основу наткай грубшу пряжу і з того одежу. Ти надівай, аби волос у тебе не їжив від стужи, або піднявшися вверх, не затверд від морозного вітру. Ну також обувай у сандалі з волової шкіри, Добрі волоки новий, а внутрі понастелі ще повсти. А із цапків річників скоро перші потиснуть морози. Вший кожушок дратовками з овечих кішок, що було чим, вкрити хребет, закрить від дощу, вкривай голову також шапкою круглою з кляпами, що в тебе вуха не змокли, бо дуже зимна була вранці, як розгуляється буря, зночі наляже на землю, з висот зорошливого неба, мла плодовита, що десь в полях духів щасливих, звільно здіймається верх із рік вічно пливучі в тім світі, високий вітер шумний, і там підійма над землю, і пре на захід дощем, або інший раз буря з півночі, гонить, як сівер тракійський несе хмари густі. А поки той надлетить, вертай свій дім, свадела зробивши, щоб не запала тебе темна хмара, дощова з неба, не промочила на тобі одежі щоб тіло все змокло, Сьо ти все стережись, бо цей місяць нам найшкідливіший. В час зимовий шкод він і худоби людям. В той час волів половину годуй, другу жріш на поживу своєї сім'ї. Довгі ночі спричиняють голод великий. все пам'ятай і числи аж до скінчення року що треба, і скільки коли на їду в дні дано вночі, аж поки пізніше мати земля доповнить твої втрати новими плодами. Шлюз. Зібенців весна. Як уже днів 60 проминули від сонцевороту, днів зимових кінчить зиму завес. Тоді гарна сузір'я Арктуру знак святих вод океану стає і освічує блиском своїм, що небо. За ним появляється вчасна вістунка, прокне донька пандіона, жарібниця ластівка, людям радість, віщуючи знов і настання весни молодої. Та поки ще появиться вона, виноград пообрізує. Це перша річ. А як вору слимак у ростинах полізе, боячись мокр... боячись мокрих стожар, не копає нічого в винограді, лиш гострі скоро серпи та зі сну буде. Смердів уранці не люби в тіні сидіть, ані ранку в постелі проспати, бо швидко жнево прийде, коли геліос грит... гритиме палко а тоді мусиш спішити, аби плоди стягати додому, рано вставати щодня, аби хліба забрати багато. Рання година зима, третій час кожноденної праці, вранці найдальше зайдеш. І найбільш та найліпше ти зробиш. Рання година веде все найбільше людей на дорогу, також найбільше волів запрягає у ярма та для праці. Шлюс. Ах цих літо. Та ось цвітуть будяки, ось і співа любила цикада, сюдаючи в листі дерев своїм цвіркатам десь оживляє раз у раз під своїх крил протягом все спеки літні в той час Коза найтовсті... найтовстіша, і воно людям найліпше смакує. Найбадьоріші жінки, а найслабкіші тоді чоловіки, бо сушить голови їм і коліна пекуче сонце, і тіло все в спеці горить. От тепер найлюбиш, найлюбіш чоловіку в холоді скель посидить та віна холодженова випить пляска вкусить та сметани відкис, що доїться вже перестали. М'ясо з корови, що листям жила і ще ні раз не тулилась, або з козлят перваків. Потім знов вино п'ємо огнисте і сидячи в холодку, і заспокоївши голод їжею. Лиця веселі, всі обертаємо на подив зефіра та наживе джерельце, що журчить не мотиться ніколи. Тричі води зачери і вина долинь цвертку до неї, але вели парубкам, що в святі снопи, деметери жваво взяли, молотить, як лиш стане Аріона сила негладко вбитим тоді в місті, де продуває порядно, потім зерно добре змір і сипай у діжки. А коли вже все, що треба до життя, назбираєш додому доволі, парубка в службу найми, знайде наймичку також бездідітну, бо біда в хаті, коли ще й наймичка має дитину. Також зубатого пса ти годуй, не скупи йому корму, щоб такий, що спить у день, нічу твоїм добром не попа... попасться. Сина, сина і отави також нас вози, що було для худоби на цілий рік. Аж тоді, коли все не порубиш до ладу море слугам дать, споч спадати спочить і валіври відпустити на пашу. Шлюз. Нансі, осінь. А як Оріон, уже сонце станули посеред неба. І коли може сета ретікула оглядать ранню зорю ворожеву, в ту пору персимій, ріж із вози винограти додому. Вистав на сонце його десять днів, тоді на десять ночей, потім у тінь поклади на п'ять днів день, а на шостий веселий. Ваха той дар набувай у діжки, а як потім стожари, з ними ж гіди і зетеретікула почнуть, вони схилиться на небі, мусиш подумати знов. Про осінню сівбу саме в пору. Так ось упораєш ти за весь рік хліборобське діло. Шлюс. Цванцик, морепластво. А як охо тобі плавати по небезпечному морю, скорості зіря стожар та коли сила бурлива з неба втечуть і униз заховаються в темне море. І різноракі вітри починають гуляти по світі. Ге, тоді ти корабля не держи у небезпечному морі, але на суші стягни. І пам'ятай, що ось тобі скажу. На узбережжя постав корабель, низ обстав весь камінням, що він оперся в зимі, вітрі в силі і слоти дощової, внизу чопи, пов... Пови... Повиймай, щоб судно не гниле під дощівки. Снажу усю поскладай у порядку у своєму домі. Крила вітрил позв... позвивай і позв'язуй порядно на рех, а величезне стерно повіз дома над димом у хаті. Потім на час підожди, до вплавби відповідній. І в той час море стягни корабель, наклади в нього гідних ладунків, щоб ти за них і сплав добрий зиск міг привезти додому, так як отець мій і твій перси мій дуже малорозумний, часто він на кораблях пливав добрих товарів, шукавши і привозив їх сюди по дорогах могутнього моря. З ким Еоліських не раз впливав на судні темнобарвні, не уникає від значних засобів, ні багатства і достатку. Бідності лиш та біди, що завез людей, ними карає, бліз гелікону собі. Дім поклав у селі невеликим, аскрі далиха в зимі, біда в літі, а добре ніколи. Тим то мі персе тому при кождийській роботі про час найвідповідніший, а це найважніше нам при мореплавстві. Менший хвали корабель, але більші пакути ладонки, більший тягар, то повніше пливе і більше зиски приносить. Як лиш противні вітри не попсують дорогу. Шлюз. Н20 торгівлі. А як пуста душа твоя ще й торгівлі заважає. І як не рад ти в торгі влізти молоду, хочеш уникнути, ну то покажу тобі міри високошумного моря. Хоч я не знавесь, плавби кораблів, ані діла морського. Я б ніколи не плив кораблями по водах широких окрім лиш раз до Овбейн із Еуліди, з якої Ахейці, зими пробувши колись і зібравши багато народів, з всеї святої Галади плили задля жінки одної до троє. От туди я поплив напер до мудреця Амфідама, а від тіля до Холкіди. Багаті там нагороди, оголосили сини його великодушні, і там є співі. Перемогу відніс і одержав три нижніх з із вуха, що потім музом є удар, поклав отут на геліконі, де вони вперше мене даром співу дзвінкого натхнули. Стільки лише знаю я про тітуго набивані судна бо про те я сповіщу тобі, волю, володаря завеса, бо я навчився від мус про всі діла людські співати 50 день після того, як сонце звернуло небі, аж доки літо скінчиться пора для людей, втома і поту. Час для них на морепластва. Тоді ні судна серед моря не розіб'ється, ані чоловік не отопиться в морі. Хіба щоб самохідь Посейдон землекряся завзявся, аби завез над безсмертними всіми володар його погубить, бо від тих двох і залежить кінець чоловіків і доброму і злому, літом повітря ясне, море тихе та без небезпеки. Тож спокійно повір ти вітрам свій проворний кораблик в море стягни йо і в нім уклади всі пакунки доладно, та поспішай якнайшвидше сплавби повернути додому і не чекай на осіннє вино, ані теж на осінні сльоти, ані на зиму близьку, та на сівера бурі страшливі, що розворушить море до спілки з дощами звеса що сильно лють восені і роблять море зовсім небезпечним. Інше ще можна плавба бути людям не раз у пригоді, скоро лиш зм'яхне земля і ворони сліди по ній зробить, а на фіговому дереві перші лиски заклюються. Можна пускатись на море, це буде вплавба весняна. Не похваляю її, бо вона мені бачно до смаку мусить спішить чоловік і не раз постигає його лихо. Що ж зроблять люди ще раз і таки у нерозумі своїм, жадоба зиску жене нещасливих на всі небезпеки. Страшно вмирати в валах водяних, тож обдумай докладно в дусі своїм усе те, що я тобі повеліваю, не клади всього добра свого в корабель свій просторний, а лише найбільшу часть менше легше ти можеш утратити. Страшно в навалі валів водяних потерпіти велику шкоду. Страшно, коли ти навіс накладеш тягарів надто много. Так що зламається вісь і добро твоє сиплеться в нівець. Міру у всьому держи і пильнуй відповідного часу. Цвай, цванцик, подружжя, скоро дійдеш ти до літ, приведи собі жінку додому. Не скори, надто перед тридцятьма, ані не запізняйся, надто по тридцяти. Це для подружжя пора відповідна. Дівка нехай чотири роки цвіте, справ у п'ятім весілля. Все молодою бери, щоб ще міг її всього навчити. Вибери вільну таку, що жиє недалеко від тебе. Але розвідай вперед, а то будуть сміятися сусіди. Бо ніщо краще не може здобути чоловік в житті своїм, як добру і чесну жону. Зла жона пожирлива і сварлива. Це не страшніша біда. Вона може сушити чоловіка і без вогню. Так що він без часу постаріє та гине. Драй он драйсіх, товариство. Пильно захову богів на смертельних святі заповіти. Друга ніколи не вашу на рівні з рідним братом. Та якби трапився тобі такий друг, не знаваш його перший ніколи. І не бреши залюбки язику, а коли він до тебе, перше озветься чим злим або зло, яке зробить не пробачай, а зроби, щоб спокутував він те удвоє. Не пробачай, а зроби, спокутував він те удвоє. А як тоді він до тебе в любві знов привернеться і схоче, жити в дружбі, то приймі, не годиться від другів все друге вміняти, та не давай своє серце яким блахманам одурити ніколи. надто гостинних минай, та минає також і негостинних. І тих, що спільці зі злими живуть, жиють і колевечать на добрих, не доганяє нещасливою бідністю мужеві ваньбу жадному ані в докір, бо і боги вічні силають. Скарб між людьми найцінніший язик, коли не надуж... коли не надуж... надужитий. Всім до вподоби бува, коли в міру його уживати, та коли скаже, що зле, швидко сам щось ще гірше почуєш. І не сорайся піти часом на многолюдну забаву. Спільна забава збільшає приємність, а в вменшує кошти. Фір унцванцік, обряди і гріхи. Вранці ніколи налий вино темно на жертву Зевесу. Або теж іншим богам, поки руки собі не обмиш бо немуть слухають тебе і молити твої занедбають, не стоячи до схід сонця, ти моч не спускай. А як сонце з неба зійде, пам'ятай, аж до сходу, ані на дорозі, ані побіля дороги йдучи, не спускати урини, ні загулятися зовсім ночі бач приналежать блаженним, сидячи. Щить муж побожний, що зна, що кому йде годиться, або під мур підійме, де в затішній закуток подвір'я, а запоганивши соромний уд, не відкриє його в домі, ставши побіля огнища, сьо стережися завсігди. Ані вернувши залібного погребу з жінкою в домі, ти не стикайся. Роби се хіба по веселому празднику і учті. І через вічне пливучу ріку красноводу, коли переходиш, все помолися вперед, дивлячись у причисту воду, і руки обмий у її освіжаючих хвилях хрустальних, хто переход ріку в злості та собі рук не обмиє, то не люблять боги і нашлють колись кару на нього. Також на пальцях руки в часі жертв, що богам ти приносиш. Нігтів не смій обтинать, ти залізе блискучого вістря. І не клади черпак вина чистого на крисах з бана, на, крих, на крисах з бана, впору пиття, бо буде тобі з того велике горе. А як збудуєш ти дім, не лише його не поліплений, а то на нього раз раз не сідати зловіща ворона. Так з котла, що не був посвячений, важся ти, брати, стравені куполі, бо жде тебе за те кара тяжка. І не сади на недвижному місці 12-дневне власне дитя, бо це гріх. Воно буде безплодно по тому. Ані 12-місячне теж, бо саме йому буде лихо. І нехай муж не вмива своє тіло ніколи в жіночій купелі, а то йому буде кара тяжка та недуга. А як до печі прийдеш, у якій святий вогник палає, з членів таємних не кпи, бо й за те Бога тяжко карають. Також пильнуй, аби ти у рик що до моря впливають. Уриною не занечищав ані джерела сього воруйся. А не там люрити не смій, непиличне, погано все дуже. Так поступай, уникає поговору людського ліхова, бо тяжко зло поговір, його легко придбати без труду. Та зате тяжко зносити, ще тяжче позбутись по тому. Бо поговір не вмира, коли многі його повторяють. Він живе поміж людьми, і це теж один з богів безсмертних. Шлюс. Фюнф унцванцік. Поділ часу. Там, там собі поділ часу, що завез у столі в порядку, щоб ти навчив своїх слуг в кожній місяці тридцятий добрий щоб оглядати всі діла, розділяти страунок найліпших. Найліпший. Теж для розправ судових, як дня вільного хоче громада, ті дні постав завес над усіма тямучий володар. Перший на новому місяці День святий, також 4 і сьомий. В той день Латона, колись Аполлонова Аполлона вродила ясного. Осьмий я також в кожні місяці дні дуже добрі і щастять людям у них всякий захід і всяке діло. День 11 знов і 12 також корисні. Перший для стрижки овець, а другий для косовиці. Але 20 від 11 значно ліпший. Бо того дня полетучий павук увесь день снує сіти. А коли зручна мурашка збира за попадлова на свою купу, на твоя жінка сідає за ткацький верстат до роботи. Протягом місяця весь день 13 добре минати, не зачинати сівбу. Та щасливий він на саджен... на саджениці, а один шостий у квадрі для всіх рослин дуже шкідливий. Та помічний для хлоп'ят, але для дівчат нещасливий. І тих, що родиться в нім, і тих також, що заміж виходить. Також і перший у квадрі діньок не сприяє маланкам. Але для стрижки овець та цапів він буває корисний. І для городження також вівчарських кошар, у нім легені, бревні лише смішкуваті бувають на вдачу. Люблять брехати та схиблять та схиблять і таємні любовні шепти. В восьмий день місяця ти кабана волоша та буйного теж бугая, а в дванадцятім тиха робучого мула. Але у повню великий день 20-го родиться в тебе. Син дуже мудрий, такий, що людей буде дати пам тішить. Легнів порядних дає теж 10 четвертий у квадрі. Гарних дівчат у той день привчай вівці і рогату худобу, руки кладучи на них та затям собі вистерігайся. Завше четвертого дня в початку і кінці місяця пильно, щоб не зазнав ти жури, бо ті дні нам направду фатальні. А от четвертого дня водив дім світи любу дружину. Птахів, догладявши перш, що в тім ділі найліпше віщують. П'ятих же днів стережись, на, надо всі вони злі та нещасні, бо в п'ятий день прийняли, як говорять, Еріні Горка по його вродженні, як його вродила Еріс за кару, криво присяги, Зате сьомий день він собі обережно. Хліб святий, дар Деметри, на рівні мід тоці без упину. Тесля нехай дерева то дня будів... будівельні стинає. Також багато ковбків, щоб їх для кораблів потребують. А от четвертого лиш зачинає кораблі будувати. Посеред місяця день благодатний, під вечір дев'ятий. Того ж дня вранці також не бува смертним жадної шкоди. Того дня добре садить і щасливі бувають родини. Левніх легнів, так як і Маланок, він ніколи злим днем не буває. Мало хто знає, як щасливо бува третій день по дев'ятим у місяць. Бочку з вином починають і ярмо на вола накладати. Та перший раз заїздить лошаків, бистроногих та мулів також швидкий корабель, многовеслий у темній хвилі. Морські спускають, мало хто справді зна про це день щось. Діжку четвертого дня починає день середній звичайного. Люди вважають святим лиш. Немногим двадцятий щасливий. Головно вранці під ніч він не раз нещасливо буває. Це отже дні ті, що їх боги людям на щастя дарують, інші між ними собі не шкідні, та не мають значення, дехто і ті інші хвалить, та ніхто це не знає докладно. Раз пора мачуха нам, інший раз, наче рідна мати, але щаслив і блажен чоловік, що всі приписи знає і поповняє. І оповняє в житті, і богів не гнівить ані разу, на птахів лед уважа і гріхів стережеться усяких. Писане 6, 14 серпня 13 року. Піндар до Феміди, чи прось мене співати нам? Чи про милі в золотій тканині, про кадма і рід його святий, що пішов із посіви гадючих зубів, чи про блакитна мріючі віви, чи про незламну силу Геракла, чи про честь Діоніса, що многим утіху дає, чи про білорукою гармонію. Ви перші о море! З джерел океану небесну примудру Феміду спровадили шляхом блискучим до святого узгір'я Олімпу, що взевся Спасителя, шановною жінкою стала. Вона ж породила правдиві гори, красавиці в золотистих віночках з плодами рясними в руках. до хромія Айті... Айтініянина витязя в перегонах на возі. Перша німецька ода. Строфа Альфа. Святе леговище Алтея. Ортігі, Ортігія Парасте Сиракус Переславних. Колиска Артеміди вдалося, сестро. З тебе виходить пісня солодкозвучна, що піднять хвалу велику вітроногих коней та ласк Айтонейського звеса. Віс хромі підносить нас. Нами зігріває нас, щоб ярмо побідне похвальну пісню. При, прягти, антистрофа, альфа. Ось бачимо Божий зачаток в чудових чеснотах цього чоловіка. Лиш щаслива доля, слави вершків досягає. Ти ж, омуза, що любиш нагадувати подвиги славні, розсипнені лучі свої на той острів, що пан Олімпу завес, Персифоні, коли здарував, чоло кочеряво до неї, схиливши, щоб сею придною землею володіла. Апода Альфа, щоб на вершках Сицилійських гір міста повзносила, мов вінці блискучі, і дарував Кронєнко, і народ той. Тому двоє до зброї, до коней цікавий, що часто у грах олімпійських оливні вінки золотолисті приймає. Не в одну мету я міряв і ніколи не хибляв. Страфа бета, гарно граючи стояв я, коло брами у подвір'ї, остиного мужа того. Добірне для мене застали був там обід, чимало сторонських дім. Цей гостити звик. Хто же чесним дорікає, той замість вогонь згасити, тільки диму на накоптить. Різні люди різним штукам служать, але прямим шляхом мусить кожен з нас власною силою. І ти. Буки. В ділі являється сила. В раді же дух, що будуще вбачає, кому він із роду є давний. Дитя аге сідема одним і другим. Ти наділений багато. не те раді, що в світлиці скарбів много вкупу збить. Але те, щоб добру волю, добру славу заробить другим і собі, бо спільна нас надія всіх держить у тяжких трудах. Епода бете, задля, задля того на Геракла кріпку віру покладаю і в ряду героїв славних давню пісню я співаю, як тільки з матірнього лона на світло дане він прийшов, завеса син з близнятим братом, а потім в паленки з порфіри. Вповитий таки не сховався, він золотопрестольної гери, строфа гамма, серцем люто пані неба, Зевеса проворна жінка, гнить дві гайдюки к ньому Шле, а ті відчинними ворітьми вповзли в просторну світлицю і поспішали з дітей опутать з пелетом ципками. Та випручавсь Геракл і голову підняв, і вперше боротьби попробував антистрофа гамма і обома могучими руками обогадьох шики обхопив і тис, аж поки стіл огидних не витис дугу. Звільна, перестрах безмірний, мов хрім, поразив тих невіст, що при ліжку алькмени стояли, і сама вона скочила з ліжка, волоса та й боса, щоб звірюх тих зліз відбивать. Еподгама і на пострах той в зброях мідяних збіглись щодуху всі кадмесів дуки, і амфітріон, держачи в руці гостру шаблюку, прибігав, вражений гострим болем, бо що близьке те рівне всіх на те, про друге горе ще гнеть серце забува. Страфа. Дельта і зупинився, пронятий страхом нестерпним і солодким, взрив незвичайну силу і вдачу сина, значить, пророцтво давне, безсмертні обернулі навпаки. І от покликав він шанов... шановного сусіда, пророка Вишнього Завеса, Тей резі без хиби віщуна, а це йому і всьому товариству сказав, яка жде доля цього хлопця. Антистрофа Дельта, скільки вб'є він на землі, скільки в морі звірів лютих, і всіляких шкідників, і людей неправдяк много, що надуті гор... гордощами ходять, і з руки його загуба жде, а коли на флігрійській рівніни воюватимуть з гігантами боги, то тобто відстріл його віщував пророк, поваляться на землю кучері блискучі, епода дельта. А сам він в супокої, по боях безконечних, по великих спочивши трудах, у радощах вічних живе у щасті безконечнім. В припишній долині цветучу гебу за жінку візьме і празнуючи весілля при Зевсі Кронієнку його славу звеличить. Шлюс. Софокл. Два гімни хору з Антігони. Гімн побідний над Сімона проти Фіф. Сонце проміння найкраще світило блислоти радісно днесь, Семі воротні тебе вкрасило золота ливнем з небес. Понад діркиські пливучі течі бистра прогнала ти в чваль, тих, що з Аргосом знайшли вас грізні в зброях з міцними щитами. Прутки коні помчали і вдаль. Їх поліник в обоюдному спорі вкрай наш навік до війни, наче вірли на жировище скорі, з криком метнулись вони, сніжно блискучими, б'ючи крилами, в зброю закуті трясли бунчуками, що крили їх шоломи. Ось уже вдерлись на мур, на мури навали лісом убійчих заліз обвели. Саме ворітну твердиню бач і втекли, і не спіли в горла, прагнучи кров'ю налить, ані вогнем смоляним запалить рідну нашу святиню, як заревли перед ними і за ними адреса, крики з громами грізними, смечу зламали гординю. Зевс бо само хвальби ворог гордої, вздрівши їх тиск незмірімий, чуючи брязкіт спижевої зброї, думати б непобідімий, громом зіпхнув із високої башти. То, що перший рвався жар в ній накласти, полум'ям зверху і внутрі огорнути, і окрик перемоги ревнути. Зроблений кинувсь униз головою, гепнув той сам, що страшною рукою, рвався відвагу п'яний, нас погромити і віддихом лютим нас затруїть. Та немало, так немало бути. Натоп увесь їх поганий стрів тут не те, що ждав бо усіх. Адрес спаситель знівечив і зміг. Сім полководців при брамах семи. Муж проти мужа, зразившись грудьми. Згиблі, голодні, мов пси, під дверми, Зевсові же на знак перемоги, зброя спожеві лишили багаті. Два ж ті нещасні, що батькові брати, з матір'ю рідні брати, е діпіди, списи обапіль на себе звели, порив на смерть обовраз прийняли. Ось стоголосе, слава ширяє, втішно до вів многокінних витає, час позабути про бої. Сіня всю нічку пруткими ногами, зі співом спішима у Божі храми. Вах! Ще подавись потіхав святої, що в кожнім горі нас тішить і радить, хай нас провадить. Шлюз. 1883 рік. Сила людського духу творів творів могутніх досить має світ, то на чоловіка сильнішого ніт. Він бо через море безодні понурі пливе серед реву північної бурі, по спинених хвиль колокотінню. Він матінку землю, найвищу богиню, мучить і робить із неї рабиню плугам зубатим від року до року, борозду порищу кійми глибоко. птиць легкокрилий, невадливий рід, вабить він хитро в насталену сіть. Племена теж дичини лисової, твори, що грають в солоному морі, ловить в очковані сіті хитра вигадливий люд. Силою вміє гірського корити оленя на пишногорі вищі, коням реміння на чіплі шлі. Непоборімі воли в тую ж путь, в ярма карки свої гнуть. І мови людські, і навіть міць Божу, закони, що правляться нині народи. Пізна він, як силу ломати ворожу, як оберігатися від спеки морозу, а як від сльоти непогоди. На все в нього рада, безрадним не любить зустрічати чоловік, будущини навіть. На болісті люті він має перед предрозготований лік одного лиш ада минути. Шлос писана 1883 року. Щит Оракла. Два останні рядки попередні поеми це властиво початок слідуючий, який після генерації богів виведе на генерацію півбогів або героїв, що виводили своє вродження від богів. Початок цієї другої поеми, яку пізніше названа щит Геракла, не дійшов до нас. Правдоподібно, вона починалася оповіданням про життя та пригоди Ніоби, по чим іде оповідання про другу з таких божественних жінок Алкмену, матір Геракла. Ерсте Алкмена і вродження Геракла. Або як те, що покинувши дім і відсівську землю. Помандрував до Фіф із войовником Амфітріоном, доня погромця людей, Електріона, славна Алкмена. Ця визначалася геть між жіноцтвом цвітучого родом, ростом красою умом, у яким не зрівнялася з нею ані одна із смертельних жінок, що дітей родять смертним. Від голови та від темних рісниць і віла чимось так чарівним, як і від золотокосої теж Афродіти. Та вона в серці своїм таку мала повагу до мужа, як ні одна ще з жінок, що цвітуть молодою красою, правда від і вбив він, шановного, вбив міцно руки, всердився через поли, воли. Тоді землю покинув батьківську. Фіви пішов і вблагав щитоносів, кадмійців хоробрих. Там у домівці він жив із дружиною вірною разом. З неї не сходячись та без любовних утіх, бо не смів він в ліжко її уступать свої жінки Електріонові. Доказав вбивство братів не помститься він великодушних жінки своєї і огнем невгасимим не спалить оселі напасників войовничих тафійців та тілябойців. Так би поклявся він сам. І безсмертні були йому свідки. Їх то гніву боячись, він спішив, щоб якомога скоріше труд цей важкий довершить і сповнить святий обов'язок. З ним у похід подалися жадні бою та змагань хоробрих. Враз Беотійські юсці, що з щитів їм горіла відвага, локри, що б'ються зблизу, та факійці великовідважні. Їм вів вперед, вперед непоборний герой, син Алкая вродливий, пишнячись понад людьми та отець і богів, і людей всіх здумав щось інше в душі, всім богам і людям хлібоїдам сплоти такого борця, щоб їх спас від прокляття старого. І він з Олімпу злетів у грудях свої хитрощі гнучі, гнаний бажанням любві до прекрасно поясої жінки. Ніччю на млі долетів е, в Тіфаонію, з нею ж негайно виступив аж на вершок Фікіона, завез хитромудрий. Тут він осів, і своє він обдумав божеське діло. І ще всю ніч він провів у стрункої електроніди, розкіш любовною пив і свою заспокоїв він тугу. але погроми з людей та блискучий герой Амфіт... Амфітріон. Діло велике сповнив та сповніше вернув ось додому. Та не пішов він до слуг, ані до пастухів поза домом, але до жінки вперед поспішив у подружнє ложе. Сильне бажання якраз до того почув пастир народів. Як утіка чоловік з невимовною розкішю в серці, з лиха тяжкого, з хвороб або теж із киданих в неволі, так, Амфітріон, оце, покінчивши жорстоку роботу, з радістю розкоші пив із жоною у своїй домівці. Ніч усю він переспав у обіймах своєї дружини, радощів, зазнаючи з дару божеського божеського Афродіти, з Богом проспавшись отак, а потім із налівшим із мужів. Жінка близнят привела йому фівах отих самобрамних. Духом нерівних зовсім, хоч брати були рідні обидва. Плігший один та другий без порівняння кращий, бо був все сильний Геракл, незмір... незміріма сила, страшне не бувало. Тим, що нащадок він був темнохмарного Кроноса сина, але Ефікл був лише син могутнього Амфітріона. Зовсім відмінні оба, бо один був від смертного мужа другий Зевеса, що всім верховодить богам і народам. Той також Кікноса вбив дуже смілого сина Ареса, Гай, заставши його Аполлона далекоцільного сина, заставши і віця ненаситного в боях Ареса. Зброя блискучі оба, наче полум'я ясно горюче, возі стояли, земля стугоніла під кінським копитом. Голос нахмарною, пил підіймався довкола обох їх, понад їх плетений віз, вгору збитий тупотанням коней. Довкола так торохтів пишний супряк та возі драбини. Прибігу коней, вчував дику втіху там кікон благородний. Певний, що списан своїм уб'є сина Зевеса і візницю. Смілова та забере від обох їх припишне оружжя, але молитви його Аполлон не послухав із неба. Тільки на нього надніс сам величну силу Геракла, гай і жертовний вівтар Пагасейського ось Аполлона, сяє довкола огнем від страшного бога та зброї. Але ще більший вогонь із очей йому близько, хто смів би, виступи з ним на бій котрий смертний дібрав би відваги, окрім Геракла хіба та його візника Олая. а усіх двох незмирима сила та руки могутні, зарамен звисають униз на перекріпка збудовані тіла. До візника і Іолая, мовляє Гераклова сила, мій і Іолай з усіх чоловіків мені наймиліший, певне супроти богів, небожителів горів тяжкі має. Амфітріон, що прийшов до тих фів, оборонених гарно, але покинув Тірент, непоборну величну твердиню. Вбив Електріона, там завели його широкочолі. Потім до Креона тут попросився та до Еніохи. В довгім убранні вони ж привітавши його і пригостивши, як і годиться приймати прошаків і його вшанували. Тут прожив він весь вік при дружині вродливої Алкмені. Електріону дочці нас обох вона тут незабаром вродила, але були ми душами і тілами на рівні. Я і твій отець швидко потім Зевес відібрав йому розум. Власне, покинув він дім і родителів і на чужину. Вийшов і в службу наняв Еврістєєві пану лихому. Дурень! І справді зітхав він потім день і ніч ненастанна за ту свою глупоту, та тепер її вже не відміниш. Але мені дух якийсь наказав іти в бої тяжкі. Любий, забери лиш тепер, якнайшвидше віжки пурпурові, кони от цих бистроногих і в серце відваги набравши, ідь навпростець у цей гай, поганяючи коней щосили. І не лякайся, що там гомонить, знай Арес мужовбивця, що з торохтінням страшним уганяє погає святому. Фойба сейгай Аполлона, що здалека вцілити може, та не боїться арей, але в бою за те поплатиться. Відповідає на те і олай йому князь бездоганний. Любий, я знаю, отець всіх богів і усіх чоловіків. Честь дав твоїй голові, саме так Посейдон теж рівучий, що морі фів стереже і над святами має опіку. Смертного то вони, силача та злочинця, ось власне, в руки провадять тобі, щоб здобув ти безсмертну славу. Ну ж свою зброю, зброю надінь. Потім. потім супряг наш рушить щосили. Аж зустрінся йому супряк аре, що ви до бою стали, бо страху ніяк не задасть він зеве саму сину. Ані мені і фікленку, скоріше, як думаю, сам він тил подасть перед двома простарова Алкіда синами, що вже так близько його і палать гарячим бажанням за ними звести боротьбу перед учтою сином Утіха. Так він сказав. Усміхнувся лагідно Геракл непоборний. Раз із душі, бо йому та подобалась сміла мова. Відповідь він проказав йому ось яке слово крилате. Боже потомку, ти, мій Іолає, вже нам недалека. Та небезпечна борня, тож, як завжди, ти смілим являвся. Зараз арене, ось чорногрива випусти дочваль. І поверні куди сліди мені, помічний будь по силі примітка. Цей епізод в початку також захований відривочно. Для його зрозуміння треба знати наперед, що Кікнос, син Ареса та Пеліопії, засідався в гаю Аполлона та на прочан, що йшли до Дельф, до храма Аполлона і вбивав та обрабував їх. Так, правдоподібно, засідається він також на Геракла, який за своїм візником Іолаєм, сином свого брата Іфікла, іде в гостину до Терахіди до тамошнього князя Кей Кейкса. В початку повідання Гаракал вже, мабуть, упереджений про те, що Кікнос хоче напасти на нього, але ще не озброєний. Три початкові рядки цього епізоду в тій формі, в якій дійшли до нас, де говориться про те, що Геракл убив Кікна, видаються мені додатком пізнішого редактора. Кінець примітки. Шлюз. Драй! Оруження Геракла! Так сказав і наложив на голінники з спишу гірського ясні на ноги, оба від Гефайста дарунки каштовні. Потім на груди надів крутий панцир із самого золота, зроблений штучно, який йому в дарі палада Афіна. Зевсова доня дала, коли раз у безтямній відвазі кинувсь без панцира він узве завзяту кроваву битву. Також і плечі укрив, відвертаючи море залізом. Муж той безстрашний на ремені колчан через плечі накинув. В нім стріл багато було страховинних. Смерті насіння, смерті ще голос усім відбира, на їх вістрях погибель, капає сльози і кров, всередині гладкі вони і довгі, задуш обтикані всі темнобарвленим пір'ям орловим. Ось і могутній свій спис із сталевим шліфованим вістрям. Взяв, а на голову сам наложив собі шолом величний, штучний та непроникливий, що приставав добро до висків, щоб охороною був голові божественні Геракла, потім у руки взяв щит неважкий та від порпи на диво. Жаден удар не спроміг проламати його ані розбити. Schluss. 4. Опис Гераклова щита. Ас страховище війни. Весь він був круг, до лазур і слонова кість біла і блискучий. Бурштнів, яснів і світяще золо, золо, золото. Ті штирі поля пасма ділили навхрест лазурові, синього блискучі. Усередині був змій, невимовна страшлива потвора, що позад себе глядів огняними яркими очима, в пащі багато зубів, що білилися в ній півокругом. Страх неприступний, а над страховиним чолом невмолима. Еріс, що гонить мужів до мечів та спижевої зброї. Голупа, що розумом людей відбирали холодну розвагу що називає свого сина, знялися грізною війною. Душі їх так і пішли попід землю до темного ада, кості довкола котрих обгнила шкіра вся та м'ясиво. Так і гніють у землі під промінням палючого сонця. Потім представлений був війни напір, і штурм, і погоня. Видно, там натовп людей і перестрах, і вбивання мужів. Ерес, що літом скрізь, і кідом, і палмекера, то живого несе пораненого другого без ран. Третього ж, що в бою згиб, воно тягне за мертві ноги, плащує весь кровавий на ній від червоної крові людської. Зірі дико грізний, рот отвертий від рику в тім бої. Голови видно там скрізь із гадюками щойно сказати. Всіх їх 12 вони сіють страх всьому людському роду, що називе свого сина, піднявся грізною війною. Всі вони різко сейчас, скоро він виступає до бою. Він амфітріона син, тоді щит весь палає огнями. Красний він робиться весь десь для очей від тих змій припоганих. Сірий, як сталь, вони вздовж по хребтах ані чорній пащі. Там також стада були кабанів, спінених та львів хижих, що споглядали на них та кидалися в дикій жадобі, гнали рядами за рядами, та жоден із них у тривозі не затремтів, тільки шерсть на хребтах була з'їджена дуже. Ось величезний один лев упав, а край нього дві свині вже без життя, тільки з них кров червона тонкими струями. Перетіка по землі, вони ж, звісівши рила безладно, мертві лежать, бо життя їх позбавили льови ненажерні. Ті ж завзятіше, чим раз і лютіш нападають на стадо, люто бороняться теж кабани, та льви радісно скачуть. Шлюз. П'яте опощита. Буки війна лапіфів із кентаврами. Далі там бив битва людей. Ось озброєні списі лапіфи, їх вожаки, і Ідріан і Кайней воєводи, пролог за ним, і Гоплей, і Ексадій, і Фалер нарешті, Мопс також Еміксесін, Тітаресій, потомки Аарія. Далі Тесей син Айгея, до безсмертного Бога подобний. Всі вони литі з срібла, золото в них оружя на тілі, з другого боку кентаври, що зібралися з ними до бою. Вожих могутній Татрей, а з ним Азбаль, віщун з лету птахів. Арт і Урей обіг них іще Мімас, ось чорноволосий, і два певке, сини переміт з рідним братом Дріалем. Всі вони литі з срібла, а в руках золоті ялиці. Ось вони в приступ ідуть, мов живи усі одні на одних, і муж на мужа валить то списами, то знов яличками. Далі ось бистрі коні, страшно зорова бога Арея. Вряд стоять всі злоті, а сам згубний, обтяжений лупом арей зі списом в руці стоїть як повелитель народу, кров'ю облитий увесь, немов тільки що вийшов з різниці. Висока став на свій віс, обік нього і страх, і тривога стали, мов квапиться їм поспішити до бою з мужами. Далі Зевеса донька теж здобичниця Терітогенея просто не мов би жадна розпалить ще битву, спис потрясе в руці, щит на рамені золотий шолом на голові. Так іде воно в бій для проливання крові, а понад тим видно кор всіх безсмертних. В самій середині грає пригарна Зевеса і латони, потомок на злотій цитрі, осідок богів. Це верхів'я святого Олімпу. Тут і боги в зброї всі, і стоїть безконечна радість. В крузі безсмертних усіх ось і спів починають богині. Ті піарійські музи, здається, що голос їх чути. Шосте. Опис щита. Морський країд. Далі там захисна пристань непереборимого моря. В крузі тім зроблена вся із блискучої чистої міді. Мов би ось хвиль хвиля жене, серед хвиль уганяли дельфіни, жваво кругом морських риб уловляли собі на поживу. Мов би ті плавали там, а два з них гарно зроблені срібла, вирнули верх і ригали, булькачучи водою, вору водою. Так що споживі риби страху тріпотались, рибак же, сидя на березі, тихо на них чатував. У руках же сітку держав, мов ось-ось, її кинув, мав на ті риби. Примітка. Таку сітку кругло з грузилами по краях я бачив у Београді, столиці Сербії і бачив, як рибак, стоячи на стрімкім березі, раз по разу розгортав її обома руками на собі і кидав із гору на воду, так що грузила в лету роз'їбалася і розтягали сіть, яка кружалом падала на воду, і покривала собою рибу, що плавали внизу в каламутній воді, при помощі шнура, який рибак мав кінцем завинений на руці. Він стягав сіть у воді так, що краї сходились докупи, мов міхур або мошонка, і витягав сіть з води від мішки мішка, в яким тріпалися риби. Кінець примітки. Сьома опис щита Персея і Горгони. Там же був рицар Персей, син Данай з пригарним волоссям. Не доторкає він щита ні ногами, ні суставами жадним. Е, диво дивне, бо нічим до щита не прикреплений був він. Так і зробили його руки, слава Бога, хромого. Золота мав на ногах він крилаті сандалі, на плечах в піхві чорняво він мав перевішений меч на ремені. І хоч не був він живий, міг літати як бистра думка, але вкривала хребет йому весь голова дивогляда страшного. Той горгони вона була в місії чудовим на диво, срібнім довкола його кутаси золоті, зависали ясно блискучі, вкривав його голову шоло могутній, а до самого. Що мав собі пітьму страшливої ночі. Сам він, одначе, не мов поспішав і тікав у тривозі. Чадо донає пер цей бік скваплива, за ним же в погоні, гонали горгони страшні, недоступні та люті сестри, щоб і зловити його, стругонів о діамант зелений. Ще той, коли він так бік і дзвенів остро і гучно о камінь. На поясах у горгон по дві змії велись ядовиті, голови гнучи в боки вишки рячі острі зуби, з поглядом лютим і був на страшних ти горгон, головищах страх величезний. Восьме опис щита. Добро міста! Горе над цим образом. Люди стояли у боротьбі коло міста, що було укріплено муром. Ті боронили своє рідне місто і свій рід від напасті, інші натомість ішли або з ґрунту його розорити. Многі лежали мертві на землі, та багато що билось. Живало у місті жінки на припишно збудованих вежах. Хоч і спіжеві, кричать, ламентують і деруть собі лися. Зовсім не наче живі велеславного діла Гефайста, а перед брамою там тиск мужів, що вже старість посіла. В зборі великим стоять догори, підіймаючи руки, молять блажених богів у тривозі за рідних та близьких, що там ведуть боротьбу за ряда між вояків вояків хоробрих, темні кери стоять і скригочуть яркими зубами. Погляди вони кровожадні, саме вони збризкані кров'ю, друться за тих, що падуть, а котра лиш котрого допаде, що вже лежав або лиш подав від ран, то пускає на нього острі кіхті свої і йшли душу до темного ада. Геть у глибокий тартар, а коли вдоволить свою спрагу крові людською, то геть відкида живе вже тіло, і потім далі варта у збіговищі лютого бою. Дев'яте. Опис щита. Три парки. Клота та Лахесіс тут вже були, і трошки менше між ними Антропос. Ця невелика була, хоч із трьох найгарніше і найстаріше віком. Ось нараз усі три богині бій почали завзятущі і за одного чоловіка, і позирала одна на одну люто злими і гнівними очима. Зараз же в спорі одна одну дряпали і били руками. Біля них стала стала жура жаліслива, погана на вигляд, страшно бліда та худа, і вся ізгорблена і виголодніла. В неї пухли коліна, в руках довгі скривалені нігті. Гнів в неї з носа тече, а з лиця її кров капа на землю. Так там стояла вона із огидним лицем всім у зморшках. Плечі ж її припав пил, а з очей знакотилися сльози. Десяте опис щита. Живот весілля в місті. Ось тут місто людське, що обведено баштами і муром. Брамо у нім золоті у міцних дерев'яних одвірках. Сім їх було, а жильці у весільних нарядах або в парах радості повні. Одні з них на пишно колесами возі пану до мужа везуть. Луна широка пісня весільна, близька здалека жар із горючих смо... із горючих смолоскип, що слуги їхні несуть передом. Перед возом утішні жони. А поза ним хор дівчат іде з жартами, сміхом та співом. При звуці труб голосних там співали поважні мужчини. З уст їх веселі пісні розносила луна геть довкола. Інші пригомані лір виводили танки граціозні. Далі за ними роєм ішла молодіж при звуці флейтів. Деякі вівкали там, жартували і пісень затягали інші регочуться, ось іде повалом серед флейтистів, староста вперед усіх, скрізь утіха і радість і співи. Місто весілі ціле, а за брамою інші на площі їздять на конях гучні, відправляють собі перегони. Шлюз. Одинадцяте, облащита, зіло, жнива в селі. Ось орачі при плугах, вони орять цю бориску землю. Поле до лішніх одеж підкасавши, там поле широке, деякі жнуть, похолившися вниз, усті стебла серпами, збіжжя з колоссям важким, що золотий дар Деметри. Інші он в'яжуть в снопи зжати плід і стягають на тик їх. Інші збирають он там виноград, який ріжуть ножами. Інші ось зносять в кошах, що одержали із винограду. Ягоди білі і чорняві позбирані з тик величезних. що гнуться під тягарем гроздів листя та лос срібнолуских, інші несуть у кошах, а в них збоку рясний виноградник, розданому в золоті, позвисали препишнє діло майстра Гефайста, коли ще вітресте розкішні лістя на срібнолузьких полях, що під гроздами суттами гнуться і наливаються скрізь то золотистим вином, то червоним. Інші прасують вже виноград, сік тече у ночовки. Плюс. Zwölf, oppe Першу забаву за містом. Ось тут борці, одні з них. Навколочки там б'ються, а інші борються, інші ж мужі за зайцями біжать у здогони. Передом пси острозуби спішать, аби зайця дігнати. Зайці щосилу спішать, аби песіх зубів уникнути. уникнути. Обік них кінні єсі, мук і труду приймають немало, щоб надгороду здобуть у припишно оплетенім возі, онде погонич стоїть, поганя бистроногі коні, поводи їм попустив, з голосним торохтінням женеться, туго збудований віз, і дренчать обручі на колесах. Ах, надаремний їх труд! бо ніколи ніхто з них не може інших ніяк перегнать і здобути собі над городу, а вона ондо лежить. Значний триніг, он там серед площі. Весь золотий гарний твір божественного майстра Ефеста. По краях цього щита океан пливе, мов ріка в повінь, і опливає кругом щит коштовний в ріці із водою. Лебедів стада гуля, інші плавають геть, ледве видко. Риби підскакують з хвиль, що ж дивно на воду глядіти. Сам гром, громовержець завес, дивувався, глядячи на все діло. Хоч з його ради Гефес робив отой щит пречудовий, сильний твердий та тривкий Борисцяного майстра руками. Шлюз. Драсик стріча Геракла з Афіною. Сильно закинув той щит на плече повносили завесів. Син і до воза метнув, що запряжений парою коней. Прутко, мов блискавська та його батька гірдержавця, мов підлетів у скаку, а могутній візник і тут. Скоро на возі він став, погнав прутки зігнуті колеса. Та ось зблизилась до них синє око богині Афіна, смілості їм додала, та слова ті сказала літючі, радість вам, внуки Лінкеї, що з давнього слава лунає, дасть вам побіду завес, повелитель богів всіх блажених. Кікна положите ви і заберете припишну зброю. Але одне ще скажу тобі, ти між людьми найславніший, скоро ти кікна лише життя цього солодкого збавиш. Тут його зараз покинь, на тім місці лиши його зброю. Сам же завжди, аж прийде к тобі арей, чоловіка вбівця. Вилянеш тоді у його під чотом незасловне місце а як доглянеш його вдар туди своїм острим залізом, потім подайся назад, бо інакше тобі не судилось, кік на віконі дістать його все велеславну зброю. Так реклає стала навіс преподобна велика богиня, що у безсмертних руках несе людям по перемогу та славу. Станула спішно і тут героїв і Іолай. Враз Грімка на коні гукнув. Ті ж від голосу того грімкого. Полем чим душ потягли бистрий віз, за ним курява стала, смілості їм додала теж ласкава богиня Палада, сильно махнувши вгору своїм щитом, земля застогнала. Шлюс. Ферцик стрич, стрича Геракла скікнув. Та ось і ті два женуть, мов вогонь крізь поля та буря. Кікнос, герой возовий і арей, наситний у бою. Швидка, коли вже ось-ось порівнялися коні їх ручі. Дзвінка заржали, аж геть десь у горах луна залунала. Але промов оце велославний гаракл, таке слово. Кікне, мій друже, чого до нас гониш коні літючі. Між оба також мужі обзнайомлені з трудами бою. Супряк блискучий свій справти на бік і вступися. Нам із дороги мені прийшлося їхати сюди до Трахіди, там до Киїкса князя, що потугою славою вищий понад трахідських усіх. Сам ти знаєш усе те найліпше, бо взяв за жінку його доню Темістон... Темістоноє чорняву. Любий не вхилить, а рей тебе, певно, сьогодні від смерті. І як ти зо мною тепер пошукаєш і зачіпки, і бою, адже вже раз куштував він моєго просторого списа. В той час, як виступив він проти мене в пілосі пісковим, зважишся будь там, що будь і за мною поміряться в бою. Тричі трав його з свого лука і тримує стріли. Щитом підхопив арей, та в четвертий я вдарив у бедра. Списом попавши туди і встромив йому в тіло глибоко. Впав горілиць він у пил від удару мого оружжя і був би в крузі богів заслужив собі вічну погорду, якби я зброю тоді був руками, зняв з нього кроваво. Так рік на Кікон той герой з довгим списом ані подумав. Слухать його і зупинить свої бистрі коні в розгоні. Скручених сідал, оба поскакали тут швидко на землю. Зевса могутнього син і теж Еніалія потомок. Потім оба візники гнали геть гарногриві коні, так що від стуку копит стоготі, стогоніло широке поле. Шлюс. Фюнсік. Двобій Геракла з кікном, мов коли з гір вершини з височеного гребня крутого, скали зірвуться і падуть, одна одну трощить і дрохоче. Много листатих дубів і ялиць, і смерек теж багато многотополь із широким корінням вони розламають. Своїм шаленням лету аж докотяться в саму долину. Так і ті два подалися один на одного з криком великим. Близькі далекі міста, Мермідон та Іолк Фесалійський, Арне та Гелике теж Біотійський і Горес та Рім колунали від тих голосів двох героїв, що з криком лютом на себе пішли загримів сам старий громовержець, з неба завес і спустив у долину кроваві краплі, бою кровавого знак дав всім своєму хороброму сину, як у лісистих ярах під горою кабан страховинний, склами грізними нараз забажа поборотися люто, з мужем, що страху стоїть, і остріт почне коли ті блискучі, дика скривляється, з паші пливе йому піна додолу, але в очах горить злість, наче полум'я ніч блискуче, вгору йому на хребті та на шиї шерсть їржиться грізно. Саме так з воза на діл скочив жваво грізний син Завеса, як у зеленій листві синьокрила співуча цикада, літом сидить, а не пій і, і страва роса лиш перлиста, і починає вона співати людям і цвіркає дзвінко. Зранку до ночі, коли найжаркіше пече Боже Сонце, В пору, коли дозріва те косматія проса на стеблах, що його сіють у літі, коли вже квасне виноградя, барв набирає, що його Діоніс дав на втіху та горе людям якраз у той час бій почався двох сильних героїв і немов льви два впадуть на одну ними вбитою ланю, люто сердиті, і один на другого кидається, чути рик їх страшний, і зубів лютий скрегіт татую дубичу. Або коли два орли криво шпоні з кривими дзьобами на лисі скелі стрімкі почнуть битися з вереском лютим. Що за дику козу, бедро що вбив той стрілець молоденький, що її із лука послав остру стрілку, а сам заблудився. Лань не здужав знайти, а орли її вледіли зараз. Злетіли, мов блискавки, і тут же биться, щепились завзято. Так само залузка там ті напустилися один на другого. Кікну, охота прийшла, зразу з ніг збить могутнього сина Зевеса, Тарахнув чим душ в щит Геракла він з пісом спіжавим, але щита не пробив у його удар божественний. Та Емфітріопів син той Геракл переможе у боях, скоро, мов блискавка, вбив йому спис свій могутній у шию, в голій місці поміж його щитом і шоломом. Саме понижчий від бороди розтягло йому шпарко обидва. Там стягаче в печі вістря щезла вся сила героя, і він впав, наче зрубаний дуб, або відламок скелі стрімкої, що з неба завес розлупа своїм громом огнистим. Так він упав, і на нім задренчала спожива зброя. Там його кинув лігма, син Завеса, великосердечний. Сам ждучи вбивцю Арея, що ось наближав і все за сином, з поглядом лютим, мов лев який звіря спіткав лісового, і тут же готов у хребет йому кіхті свої уп'ялити, зараз його розірвати і життя відібрати веселе, душа, душу відвага гризна наповняє на темне серце. Бризкають іскри з очей і хвостом себе люто по бедрах, б'є і ногами скребе і не важиться жоден смертельний гляд на нього тоді, ані стать проти нього до бою. Так амфітріо на син, той гаракал наситний у бої, проти арея стояв і росло йому серце і відваги, Швидко наспів також Бог його лютість, сердечне гнала з криком оба голосним тут впали один на другого. Як від страшної скелі. Відірвесь каменюка велика, вниз паде в скоках страшних і валиться, і горкоче, і лускоче. Скоро так, що і не зуздриш, та ось гор проти неї високий, спинити її в тім бігу і не пустить летіти ще далі. Так із е, гармідром страшним надлетів арей, возотрощитель. Згубом жив, та його ж та спокійно завесив нащадок. Але Афіна Оце, доня Зевса гідодержавця, вийшла арію навстріч і Егіду поставила темно. І грізно зіркнувши таке, почала говорити до нього. О Аріо! Ой, зупини свою злість, не досяглі руки, бо не годиться тобі зняти зброю припишну з Геракла аніж вбити його, те хоробре Зевеса плем'я. Тож не вступай з ним у бій, не ставай проти мене ворожого, мов отак та дарма і оговкать Ареєве серце. З криком, бо він голосним і піднявши огнисту зброю. Вихрем наперед летів навпростець на Гераклову силу, раз положити його і жбурнув спис свій бистрий спижавий просто на боровський щит у гніву задля власного сина, що тут погиб. Та вона, синьоока богиня Палада, випрямилась милась позад возом і щитом своїм відвернула арея в спис. Сам себе не тямучи злості, тут Арей видобав острий свій меч і мітнувся притьма на гракла. Та коли близько вже був, і щитом закриваючи груди. Бедра свої обнажив, шпиганув син Амфітріона з усієї сили в бедро і вігнав вістря в тіло глибоко свого списа і його повалив, мов ялицю на землю. Шлюз. Зібенсіх закінчення. Та ось пригнали чим душ бистрі коні. Та віз двоколісний, страх і тривога взяв на землі розпростертого Бога, і на коштовне його сідло положили. Потім успішно вдарили коней і вмить на високий Олімп відімчали. Та син Алкмени, і з ним Іолай, його Вірний товариш, скік на всю зброю зняли і з плечей піздіма, позімали одежу, коней його зайняли і до міста Трахідини небаром. З ними приїхали враз. Сіньоко ж богиня Палада теж поспішила в Олімп у віця божественну домівку. Кікна тоді поховав Кейкс із незвичайним народом, що жив поблизько тих міст, яких він королем був славетним анти, що на Мермідонах і славного міста Іолка, геліки і арни. З тих міст посходилось люди багато. Кекса, що вшанувати богам любого в тій там жалобі, але могилу та гріб геть забрала анав... анаврова сила, повінь розливши в зимі, це і так повелів син Латони. Бог Аполлон за той гріх, що померши мав звичай кожного, хто лиш до Дельф гекатомби вів Богу на жертву, з засідки там нападать і добро грабувати насильно. Шлюз писана дня 6 серпня 1913 року.